O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنا يخشلقنا fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah'tan özge ilah yok. U yalğız, şeriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir. Va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallahi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني Beqiyos qudrat sohibi, osmonlar va yerning, insonlar va jinlarning Robbisi bo'lgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. U zot dunyoga yuborgan har bir insonning qaytmog'i ungadir va qilib o'tgan har bir amal uchun javob bermoq ungadir. U zot kimniki hidoyat qilsa, muhakkak baxtu saodatdadir va kimniki adashtirsa, u aniq zalolatdadir. Biz unga hamdlar aytamiz va butun umrimizni uning roziligi uchun bag'ishlaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning ahli oilalariga, ashablariga va u zotga ergashgan barcha yaxshi insonlarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Alloh Teala bizlarni ham oxiratda u zot bilan birga qilsin. Assalomu alaykum. Alloh va rasuliga iymon keltirgan va oxirat hayotidan umid qilgan dindoshlar, bir munavvar juma tongida sizlar bilan iymonlashishga muyassar qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolodan ushbu dasturimizni siz u bizga foydali qilishini so'rab, dasturimizni boshlaymiz. assalomu alaykum hijrat va jihod yo'lini tanlagan birodarlar va opa singillar va dunyoning turli burchaklaridan turib bizni internet orqali tinglaydigan dindoshlar alloh taolo xayrli amallaringizga barakot bersin va har bir kuningizni xayrli amallar bilan to'ldirsin bugun hijriy sana bo'yicha 1435-yil 26-jumadul avval Melodiy sana bo'yicha esa 2014-yil 28-mart. Bugun jumadan jumagacha dasturimizni men, Mujohid Salama va Mujohid Yoqub ikkimiz olib boramiz inshaalloh. Bugungi dasturimiz ham barchangizning ko'nglingizga manzur keladi degan umiddamiz. Va albatta barchangizga xush kayfiyat tilab hadislar ila dasturimizni ochib olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Ahmad va Tabaroniy rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilarki: Men qiyomatdan oldin toki Alloh taologa sherik keltirilmasdan ibodat qilinishi uchun qilich bilan yuborildim. U nayzalar soyasi ostidan yordam berdi va mening buyruqlarimga teskari bo'lganlarga xorlikni hukm qildi. Kimki bir qavmga o'zini o'xshatsa, u o'sha qavmdandir. Albatta Alloh va rasulining buyruqlariga ters yuradiganlar xorlikka duchor bo'lgusidir. Alloh taolo sizni bizni o'zining buyruqlariga itoat etishda davomli bo'lguvchi bandalardan qilsin.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 olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد Sahobalar hayotidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vahiy kotiblari iqtidorli musulmonlardan biri. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib turardi. Checheniston mujohidlariga yaxshi bir amirni yo'qotganlari uchun ta'ziya bildiramiz. Мы, муджахиды Хорасана, скорбим вместе с вами по поводу постигшей вас утраты. Конечно же, эта потеря не только ваша, она и наша, и всей исламской уммы. Уйгур birodarlarimizning darsliklaridan. Sizlar sura Tavba Sura Anfalning tarjimasini balkim siz anglagan, ya'ni to'liq qaytadan o'qib o'tsanglar, davomli iymon safi qancha kuchlanadi ekan, munofiqlar safi ham shunga o'xshash taraqqiy qiladi. Islomda fidoilikning hukmi qanday? Aytdiki, subhanalloh, bu odamni qaranglar, o'zini halokatga tashladi deb ajablanishdi. Shunda Abu Ayyub ibn al-Ansori turdida, ey insonlar, Sizlar bu oyatga boshqa ma'no beryapsizlar. Sion bitiklarining davomi. Bugun ko'rib chiqqanimizdagi matndan ham ayon bo'lib turibdiki, bunday yaramasliklarni Yahud nomlanmish odam kalamushlar qilibdilar. Pokiston hukumatiga qarshi chiqarilgan fatvoning davomi. Bank tizimlari va boshqa har qanday riboga asoslanadigan olish berishlarni yo'qotish. aholiga hech bir ribosiz pul qarz beradigan baytul molni tashkil etish. Zoya ketmas qurbonliklar silsilasidan Shahid qo'mondoni Hattob kabi qo'mondonlar bilan bizning qanday yaqin do'stligimiz bo'lgan. Shu haqda tinglaymiz. Birodarimiz Mujohid Abbos aytadi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا Ubay ibn Ka'b al-Ansori Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vahiy kotiblari iqtidorli musulmonlardan biri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib turardi. musibatlarda u bilan maslahatlashib turardi va qiyin masalalar hukmida murojaat qilardi. Ibn Hajar Uning otasining ismi Malaul A'loda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga zikr qilingan kishi kim bu? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni unga o'qib berishlari buyurilgan kishi kim edi? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu musulmonlar sayyidi deb nomlagan va hech kim bu sharafni u bilan talashmagan kishi kim edi? Albatta u buyuk sahobiy Ubay ibn Ka'b al-Ansori an najoridir Rasul sallallohu alayhi va sallamning vahiy kotiblaridir. Musulmonlarning iqtidorlilaridan biri. O'z davrining buyuk odamlaridan. Ubay ibn Ka'b Yasribga birinchi islom elchisi Musab ibn Umay radhiyallohu anhu tashrif buyurganida musulmon bo'ldi. Lekin Ubay ibn Kab Allohning diniga da'vat qiladigan biror da'vatchiga yoki Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar ekanliklarini bashorat beradigan biror bashoratchiga muhtoj bo'lmadi. Buning sababi u jahiliyatda yozishlikka mohir bo'lgan. va yahud va nasoralarning oldida bo'lgan muqaddas kitoblarni bahs va dars qilib ko'rib chiqqan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqida ma'lumot uning oldida bor edi. U zotning aniq ismlari, tiniq ajralib turuvchi sifatlari va ochiq belgi alomatlari bilan tanib oldi. Payg'ambarimizning yaqinlaridan ko'ra u zotning payg'ambarliklariga bo'lgan ma'rifati kuchliroq edi. Yasribdan Makkaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'atul aqaba bay'atini berish uchun islomga peshqadam bo'lgan 70 kishilik jamoat chiqib kelgan vaqtda bay'at beruvchilarning oldingi safida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ham bor edi. So'ng Rasul Karim sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelgan vaqtlarda Ubay ibn Ka'bni o'zlariga kotib qilib oldilar. Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallamdan biror ahd shartnoma, biror aqd bitimlar, savdodagi baho va shartlashuv yoki biror qaror chiqmoqchi bo'lsa, mana shu buyuk sahobiyning ismi ilova qilib qo'yilardi. Har bir kitobatga quyidagicha yozilardi. Bunga falonchi va falonchi guvoh bo'ldi, Ubay ibn Ka'b yozdi. Keyinchalik ulamolar o'zlarining yozgan narsalarini tasdiqlab, o'z nomlarini buni falonchi yozdi deb yozib qo'yadigan bo'lishdi. Buni ular Ubay ibn Kabga ergashib qilishgan. Alloh u kishidan rozi bo'lsin va rozi qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga buyuk sharafni topshirdilar. Ubay ibn Kab radhiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishonchlarini qozondi. Buning alomati payg'ambarimizning Qur'oni Karimni unga ishonib topshirishlari va uni vahiy kotib etib tayinlashlar bo'ldi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak og'izlaridan aziz kitob Qur'onni yangi tarovat holida qabul qilib olishlik baxtiga muyassar bo'ldi. Dar haqiqat Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Qur'oni Karimning halovatini tatidi. U o'zi o'qib chiqqan biror kitobdan topmagan bayonning latofati, mo'jizaning kuchliligi, yo'nalishning oliyligi va ma'nolarning mulkolligini Allohning aziz kitobi Qur'onidan topdi. Shuning uchun ham u qalbi va sof aqli bilan Allohning kitobiga yuzlanib, ruhi va jasadi ila unga o'zini bag'ishladi. Hatto bu aziz kitob uning mashg'ulotiga, davomiy amaliga va qalbining rohatiga aylandi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu payg'ambarlar sayyidi muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalblariga jabroil alayhissalom vahiyni olib tushganida vahiyni yozib turardi u yolg'iz bo'lgan holida qur'on tilovat qilardi tilovatdan faqat juda juda zarur bo'lgan muhim ish bo'lsa yo ozgina uxlash sababli uzilib qolardi qur'onni chuqur ta'lim olib tushunib tadabbur bilan o'qir edi hatto musulmonlar orasidagi Qur'on homillarining ishonchlilaridan bo'ldi. Odamlar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlari ichidagi musulmonlarning rahimlirog'i Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dir. Allohning dinida ularning eng kuchlisi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dir. Ikki tomon o'rtasidagi yechimni qazovat qilib beruvchirog'i Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dir. halol va haromni biluvchirog'i Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dir. Faroizni ya'ni sunnat vojibot yoki alloh subhanahu va taolo bandalariga vojib qilgan hukmlarni biluvchirog'i zayd ibn sobit radhiyallohu anhu dir. ona tilisida to'g'ri gapiruvchirog'i abu zar g'ifforiy anhu dir. muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlari ichidagi omonatdori abu ubayda ibn jarroh radhiyallohu anhu dir. allohning kitobini qiroat qiluvchirog'i ubay ibn kab radhiyallohu anhu dir. Jobiya kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xutba qilib shunday dedilar: Ey insonlar, kimki Qur'ondan biron narsa so'ramoqchi bo'lsa, Ubay ibn Ka'b oldiga kelsin. Kimki faroizdan so'ramoqchi bo'lsa, Zayd ibn Sobitning oldiga borsin. Kimki fiqhdan so'ramoqchi bo'lsa, Moz ibn Jabal oldiga kelsin. Kimki mol so'ramoqchi bo'lsa, menga kelsin. Albatta Alloh meni bunga vali va taqsim qiluvchi qilib qo'ydi. alloh taolo ubay ibn kabi roziyallohu anhuning qadr qimmatini ko'tarib marhamat ko'rsatdi buning natijasida uning qalbi allohga shukr va hamd aytish bilan orom oladigan bo'ldi alloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari ichidan uni xoslab unga o'zining ikromlarini mo'l ko'l qilib bergani sababli xursand bo'lganidan ko'zidan shashqator yoshlar oqardi nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kuni ubay ibn kab roziyallohu ga shunday dedilar ey Ubay, albatta Alloh azza va jalla senga Qur'onni o'qib berishimni buyurdi. Shunda Ubay eshitgan narsasiga ishonqiramagan holda xuddi quyoshdan ko'zini qo'l bilan to'sib qaragan odamdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarab Alloh sizga nomimni olib aytdim yo Rasululloh olamlar parvardigorining huzurida men zikr qilindimmi deb so'radi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ha, albatta Alloh azza va jalla menga seni nomladi ey Ubay deb aytdilar. Ubayning xursandchiligini tasvirlab bo'lmasdi. Ikki ko'zi xursandchiligidan jiqqa yoshga to'lib ketdi. Tili faqat Allohga hamd va sano aytish bilan band edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'bni imtihon qilmoqchi bo'lib so'radilar. Ey Ubay, Qur'ondagi buyuk oyat qaysi? Ubay Qur'ondagi buyuk oyat Allohning mana bu oyatidir. Istaizu billah Allohu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Alloh hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguvchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Uning javobidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sevindilar. Uning ko'kragiga muborak qo'llari bilan ohista urib qo'yib, "Ey Abu Munzir, ilm foydali bo'lsin senga" dedilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dinda shunday o'ringa yetdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlar ichida tirik bo'lib turgan vaqtlarida 6 ta fatvo beruvchi sahobalardan biriga aylandi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida muhojirlardan 3 kishi Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Talib, ansorlardan 3 kishi Ubay ibn Ka'b, Moz ibn Jabal va Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhumlar fatvo berib turishardi. Ubay ibn Ka'b ilm ufqida yorqin yulduz kabi porladi. taqvo va ezgulik poygasida peshqadam bayroqdor va zuhdu ibodat maydonida yagona mash'ala kabi bo'ldi. Ubay ibn Ka'b bir kishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday deb turganini eshitib qoldi. Ya Rasululloh, bizlarga yetadigan kasalliklar sababli bizlar uchun biror narsa bormi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam gunohlaringizga kafforat bo'ladi deb javob berdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga o'girilib, agar o'sha kasallikning miqdori oz bo'lsa-chi, yo Rasululloh, deb so'rab qoldi. Rasul alayhi salatu sallam, agarchi u tikancha yoki undan past narsa bo'lsa ham dedilar. Ubay ibn Ka'b Allohdan o'zi uchun to ulgunicha istmani undan aritmasligini Bu istima Alloh yo'lidagi jihoddan, haj va umradan, jamoat bilan farz namozlarini o'qishdan to'sib qo'ymasligini duo qilib so'radi. Qay bir inson Ubayni ushlab ko'rsa, undan istimaning haroratini topardi. Hatto u shu holatda vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga ketganlardan keyin Ubay ibn Ka'b odamlarga Allohning kitobini o'rgatish Allohning dinini tushuntirish, islom shariatini ta'lim berish va jannat yo'liga yo'llab qo'yishni o'ziga nazr qildi. Odamlarning unga yaqinlashishi va atrofida to'planishi kundan kunga ko'payib bordi. Bunga misol bir kishi uning oldiga kelib, "Ey Rasulullohning sohibi, menga vasiyat qiling" deb aytdi. Ubay, "Allohning kitobini o'zingga rahbar qil. Undagi qazo va hukmga rozi bo'l. Albatta u Qur'on nabiyingiz sallallohu alayhi va sallam o'z o'rinlariga qo'yib ketgan o'rin bosardir. Bilginki, albatta bu aziz Qur'on sizlar uchun shafoatchidir, itoat etilguvchidir. U ustingizda beshak guvohdir. Unda sizning sizdan oldingilarning, sizdan keyingilarning zikri va sizlarning va sizlardan keyingilarning ma'lumotlari bor, dedi. Yana boshqa bir kishi kelib, "Ey Abu Munzir, menga pan nasihat qiling" dedi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu o'zingga aloqasi bo'lmagan narsaga suqilma. O'lgan odam havas qiladigan narsaga havas qil. Hojatingga beparvo bo'lib, e'tibor bermaydigan odamga hojatingni o'tab berishini talab qilma, deb aytdi. Rizqundan olib qo'yilganiga qalbi qayg'uga to'lgan bir kishi masjidga keldi. Unga Ubay ibn Ka'b salom berib, Qaysi banda Alloh azza va jalla uchun biror narsani tark qilsa, Alloh azza va jalla undan ko'ra yaxshi narsani evaz qilib beradi. Qaysi bir banda halol bo'lmagan yo'l bilan biron narsani olsa, Alloh azza va jalla shu bandani undan-da kattaroq narsadan mahrum qiladi deb uni tinchlantirdi. Ubay ibn Ka'b uzoq yil umr ko'rib, keksaygunga qadar tolib ilmlar uchun boshpana bo'lib qoldi. Odamlar esa Ubay ibn Ka'b radhiyallanhuga ga to u vafot etgunga qadar ilm talab qilib intildilar. Jundub ibn Abdullah Bujali aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaharlariga ilm istab keldim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga kirsam, odamlar ahli ilm atrofini halqa-halqa qilib o'rab olishgan ekan. Bir halqadan boshqa bir halqaga o'tib yurdim. Birdan bir halqaga duch keldim. Unda rangi sarg'ayib, jismi ozib ketgan kishi o'tirardi. Ustida xuddi safardan kelgan odamning kiyimiga o'xshagan ikki kiyim bor edi. Uning oldiga borib o'tirdim. U Alloh xohlaganicha gapirdi. So'ng uyga ketish uchun o'rnidan turdi. Men yonimdagi kishidan bu kishi kim deb so'radim. U xolinga voy bulgur, bu kishini tanimaysanmi? Bu odam bugungi kundagi musulmonlarning sayyididir. Bu Ubay ibn Kab al-Ansoridir. Jundub radhiyallohu anhu aytadi. U uyiga yetib borgunga qadar unga ergashib bordim. Uning uyi faqirlarning uylariga o'xshardi. Ubay radhiyallohu anhu ibodatga berilib ketgan zohid kishi kabi hayot kechirar ekan. Shunda unga salom berdim. U salomimga chiroyli suratda alik olib, "Qayerdan bo'lasan?" deb so'radi. "Men Iroq ahlidanman" deb uni savolga tutmoqchi bo'lganimda, u "Bugun menga ko'paytirib yubordinglar" dedi. Uning gapi mening g'azabimni keltirdi. Men tizzamga cho'kka tushib, qiblaga yuzlanib qo'limni ko'tarib, "Ey Allohim, senga ulardan shikoyat qilamiz. Ilm istab pulimizni masraf qilib, o'zimiz va markabimiz charchab holdan toyib kelamizda, ular bilan uchrashganimizda bizlarga qovoq solib, peshonalarini tirishtirib olishmoqda", deb aytdim. Ubay ibn Ka'b radhiyallanhu bu gapimni eshitishi bilanoq yig'lab yubordi va meni rozi qilishga kirishdi. holingga voy bo'lgur mening niyatim bunday emas edi sen tushungan narsani men qasd qilganim yo'q deb gapida davom etdi ey Allohim agar meni juma kunigacha tirik qoldirsang rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan narsamni albatta aytib beraman bu yo'lda biror malomatchining malomatidan qo'rqmayman dedi bu gapni aytganidan keyin qaytib ketdim juma kun bo'lishini kuta boshladim payshanba kuni Ba'zi ishlar bilan tashqariga chiqsam, tor ko'chalari odamlar bilan to'la edi. Qaysi ko'chaga qaramay odamlar bilan zich edi. Shu vaqt ba'zi odamlarni to'xtatib, odamlarga nima bo'ldi deb so'radim. Ular bu yerlikka o'xshamaysan shekilli deyishdi. Men ha xuddi shunday dedim. Ular musulmonlar sayyidi vafot etdi. Ubay ibn Kab al-Ansori vafot etdi deyishdi. Allohning kitobining xomini Rasululloh sallallohu alayhi sallam vahiylarining kotibi Ubay ibn Ka'b radhiyallanhu ning qabrini Alloh yashnatsin. Alloh u kishidan rozi bo'lsin va uni rozi qilsin. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olib o'tamiz. Джума. Помоги нам, Господь небес и земли, чтоб сажались мы до последнего... До современной Испании, до современной Западной Африки, до современной Индонезии, до современного Китая. Вот что Аллах открыл посредством этого человека, этого послания, этого откровения, этого благословения – этого закона, и он действует и по сей день. Нет в мире откровения, которое бы не спосылалось. Такого, чтобы кто-то мог встать и сказать, «Мы сохранили Таурат Мусы». Если вы скажете это, вы соврете. Вы не знаете, каким был Таурат Мусы. Он потерян, изменен. Вы не можете сказать, что у меня есть Забур, письмена Дауда. Если вы скажете, вы солжете. Он также был изменен, скрыт, потерян, вы не можете сказать, что мы сохранили Библию. Если вы скажете это, вы солжете. Даже Папа Римский не знает, что такое Библия. Этого не знают 352 организации или вероисповедания, потому что даже они не могут сойтись на том, что же такое Библия. Шанба. Düşmanın bular Bugün ceng qilmasa Ertaga qilar Butun islom o'lkalarida kofirlar otasi o'lgan farzandlar yetim qolganda hamma taqsimlab olgan suyganini bizi taqsimlab oldi. Bu maqsadni o'zimiz va biz boradigan yerdagi mujohidlarga bu fikrni berishimiz kerak. Islom ummati hammasi bitta bo'lishi kerak. Ahli sunna val jamoa. Ahli sunna val jamoa aqidasidagi kishilar jasadi bor lekin boshi yo'q bo'ladi. va bu islomiy xilofatni qurishlik uchun yer kerak, sharoit kerak, imkoniyat kerak. Mana shu o'lkalar, Afg'oniston, mana bu qaboil bunga tayyor qabul qiladi. Shariat hukumatini qabul qiladi. Lekin shariat hukumatini boshqa joy qabul qilmaydi. Turkiya qabul qilmaydi, Eron qabul qilmaydi. Jaziratul Arab ham qabul qilmaydi. Tayyor turgan nima bor? Yer bor, tayyor. shu yerga islomiy shariat qonunini biz ko'rdik. Afg'onistonda 6 yil Qur'on hokimiyatini ko'rdik. Yakshanba. Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni son qilingan ko'p sonli mas'ullar nafslarini kamolatga yetishi uchun intilgan va uni tarbiyalagan vaqtda o'zining asosiy vazifalarini talab qilinganidek bajarishga yanada qodir bo'la boradi. Ushbu vazifalar avvalroq aytganimizdek mas'ullar orasida farqli bo'lmay, balki sobit o'zgarmasdir. Chunki u ish qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni boshqarish qoidalarini gavdalantiradi. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumodan qilgan rivoyatlarda bunday deyiladi. Payg'ambar solom sovutilgan otlar uchun Hayfodan Saniyatul Vadogacha poyga tashkil etdilar. Sovutilmagan otlar uchun esa Saniyatul Vadodan Banu Zurayq masjidigacha belgiladilar. Hayfodan Saniyatul Vadogacha 5 yoki 6 mil. Saniyadan to Bani Zurayq masjidigacha 1 mil deydi Sufyon radhiyallahu anhu. O orqasidan odam kelmaydi, shunaqa odamda o'g'irlikdan qamalgan. O'sha ko'rib chiqadi. Keyin alohida meni yoniga tortyapti, devzadan ko'chaga qarab turimizda sekin gapiryapti. Namoz o'qimagan yaxshimi deydi. Men ko'rib qoldim deydi. Men ko'rsam tilimdan chiqib ketib qolaman deydi. Endi buni bilmasam deydi, nimadir qilish kerak deyapti. nimadir kutyapti mendan agar militsiya bir pachka sigaret bersa mani sotadi man unga bir sigaret berishim kerak edi o'sha narsani miyasidan sotib olishim kerak uni muttaham qilishim kerak edi keyin mayli sigaret yo'q choy berdim keyin dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon shuningdek 12 minglik lashkar aytib o'tgan mintaqalarimizdan o'tib Amiqqa Shom diyoriga musulmonlar madadiga kelishligi, hozirda bu yerni ham jang maydoni bo'lib turishligi, so'ngra Xorasan tarafidan Xorasan lashkari kelishligi, kelganda ham Mahdi bilan kelishligi va Imom Mahdi mana bu qo'shinni o'zlari boshchiligida mag'lub qilishliklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bashoratlari albatta albatta ro'yobga chiqqan bo'lishligidir. Endi bu bashoratlarning qachon bo'lishligi bular barchasi Alloh subhanahu va taoloni taqdiridagi ish bo'lib Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizlarga ham nasib qilsin. Ana shu paytda bizlarni ham mana bu Xuroson lashkari yo, yoki Sham lashkari yu yoinki Yaman lashkarini safida turib, kofir mushriklarga yahud nasoralariga qarshi jang qiladiganlardan qilishligini, sobit qadam qilishligini Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Seyşembe Unutmaslar seni ul faymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring boridur 1920 melodiy yil kuz avvalida Bokuda Sharq millatlari qurultoyi boshlandi. Qurultoyining 55 a'zosi xotinlardan bo'lib, jami 2000 kishi ishtirok etdi. Turkiya ishtirokun firqasining raisi Mustafa Subhibek qurultoyini ochilish majlisiga rais qilib saylandi. Ikkinchi rais ayni firqa mansublaridan Tahsinbek tayin qilindi. Sibiriyadan ozod bo'lgan turk zobitlaridan Sulaymon Nuri, Ismoil Haqqi, Bahovuddin Shokirlar Turkiya ishtirokin firqasi a'zolaridan, ya'ni faol xizmatchilardandir. Bu qurultoyda notiqlar boshida kelgan zot Anvar Posho bo'ldi. Nutqlari shoyoni taqdirdir deb yozibdilar Musa Turkistoniy. çarşembe Andola andola andola Rahmana Savaşımız başladı zafer dek sürecek Hizbullah Yani bu cihat işinde en muhim nerse demek sabır sabır sabır bizi takvaya alıp götüradigan iymonga olib ko'tiradigan, shahodatga olib ko'tiradigan, shariatga alıp ko'tiradigan sabır. Eğer sabrımız komil bo'lsa, inshaalloh taqvomiz ham, iymonimiz ham, jihodimiz ham inshaalloh shu qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham kamiliga, salomatiga yetib qoladi. Ha. Shuning uchun, shuning uchun biz braderlerimizge shu idat qilgan paytlarida maddi idatga qancha kuch bergan bo'lsalar, shu ma'naviy idatga ham şu kuch biz tavsiya qilamiz. Qilishimiz kerak. Bu bizning vacibatlarımızdan. vojibotlarimizdan. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda yoki sizlar Alloh taolo sizni ichkaringizdan jihad qilganlar bilan sabr qilganlarni bilmasdan jannatga kiradiganlarni mi o'yladilar endi? payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Demak, taqvo ikkinchi darajali yoki to'ldiruvchi narsa emas, balki taqvo din uchun amal qilishning asosi, mag'zi, ruhi, harakatlantiruvchi markazi va tavfiq kelishi uchun asosiy omildir. Agar har qanday insonda taqvo bo'lmasa, amal qiluvchi amalining mujohid qilgan jihatlarining, xatib odamlarga qilgan nasihatlarining, muhtasib esa qilgan tekshiruvlarining va boshqa narsalarning hech qanday qiymati qolmaydi. Otish ta'limini o'rganib, so'ng uni tark qilganlar uchun qattiq va'idlar kelgan. Imom Muslim rivoyatida kelishicha, Fuqaym Lahmi Uqba ibn Amir radhiyallanhu anhu ga yoshingiz keksayib qolsa ham ikki hadaf orasida borib kelaverasizmi deydi. Shunda Uqba ibn Amir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu boradagi hadislarini eshitmaganimda bunday qilmas edim, deydilar. Lekin bular nima qiladiki, o'sha 6 oy kim bilan kimdir yelka bir ketadi, janjal bo'ladi, munobat qilmaydi, tartibni buzgan deb yana sud qiladi yoki kimgadir da'vat qilgan yoki kimgadir namozni o'rgatgan, dinni o'rgatgan degan bahonani qo'yadi, yana 10 yil yoki 8 yil qo'shib beradi. U u nima qilsin bechora? o'zi qamoq ichida bo'lsa في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا Islomsiz muhitda tug'ilgan bola yashaydi hayvoniy muhitda chalkash, hayoti fisq fujur fasodga to'la, onasi zoniya, otasi alkash. Islomsiz muhitda tug'ilgan bola mujrimdir umrining so'ngiga qadar ziyondir o'z ahli qardoshlariga ulg'ayib hidoyat topmasa agar islomsiz muhitda tug'ilgan bola bilmaydi iymon ne yoqimli tuyg'u dunyo deb har yo'lda emaklaydi-yu islomning dardiga qilmaydi qayg'u islomsiz muhitda tug'ilgan bola davrada aytmaydi xayrli bir so'z erta kech qabohat qariga sho'ng'ib zinoyu fahshdan uzolmaydi ko'z islomsiz muhitda tug'ilgan bola qaytarmas duch kelgan harom taomni qur'ondan mutlaqo bexabar bo'lsa qanday ham farqlasin halol haromni islomsiz muhitda tug'ilgan bola islomning qadrini qayerdan bilsin so'zimiz so'ngida qilarmiz duo allohim uni ham hidoyat qilsin Salam aka, Allohga hamdlar bo'lsinki, mana biz ham islomiy muhitdamiz. bu yerda tug'ilayotgan bolalar ham islomiy muhitda tug'ilishmoqda to'g'ri aytasiz yoqubjon garchi islomiy muhitda bo'lmasa ham alhamdulillah islomiy oilada tug'ilish bizga nasib qildi lekin afsuski dunyo bo'ylab islomsiz muhitda tug'ilayotgan go'daklar juda ko'p agar Alloh taqdir qilsa ular ham bir kun kelib inshaalloh hidoyat topadi Salom aka o'tgan haftada checheniston mujohidlarining amiri doko umar shahodatga erishganini aytib o'tgan edik shunga harakatimiz amiri usmon g'oziy hafizohulloh chechen mujohidlariga o'z ta'ziyalarini bildirdilar qolaversa jamoatimiz nomidan bo'lgan bu ta'ziyanomani yahyo hikmatiy birodarimiz o'qib beradilar juda yaxshi keling birgalikda tinglaylik bismillahi rohmanir rohim Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемилующего. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассалату вассаламу аля Расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум, дорогие братья маджахеды Кавказа. Позвольте выразить вам от имени всех маджахедов исламского движения Узбекистана наше соболезнование в связи с шахадой эмира Исламского Эмирата Кавказа Дока Умарова. Мы, маджахеды Хорасана, скорбим вместе с вами по поводу постигшей вас утраты. Конечно же, эта потеря не только ваша, она и наша, и всей исламской уммы. Да примет Аллах эту нашу общую жертву на его пути. В то же время мы знаем из нашей религии, что это есть окончание лишь земной жизни – шахида Дока Умарова, да простит Аллах его грехи и примет его шахаду. Ведь шахада есть то величие, о котором мечтал сам посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, когда он изрек «Я бы хотел быть убитым на пути Аллаха, а затем воскреситься и снова быть убитым на пути Аллаха, вновь воскреситься и снова быть убитым на пути Аллаха, тем самым изъявив желание трижды стать шахидом ради Аллаха Всевышнего, свят Он и велик. Возрадуемся же, дорогие братья, всем нашим шахидам, которые сейчас почивают в райских садах. Мы печалимся лишь тому, что не имеем больше возможности видеться и общаться с нашими шахидами в этом бренном мире. Но наши расставания с ними временные. Мы должны продолжить их священную борьбу ради победы истины на земле, отомстить коварным кафирам, мунафикам и муртадам за наших шахидов, а также всегда быть готовыми принять шахаду на святом пути Аллаха Вседержителя. Наш боевой клич все тот же – шариат или шахада – да укрепит Аллах ваши сердца и стопы на этой многотрудной, но счастливой стезе. С пожеланиями всего наилучшего, ваш искренний брат Усман Гази, эмир исламского движения Узбекистана. Вахиру давана анильхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Текст читал пресс-секретарь исламского движения Узбекистана Яхья Хикмати. 23 Джумадуль Авваль 1435 года хиджры по лунному календарю, соответственно 24 марта 2014 года по григорианскому календарю. Понедельник, Хорасан. Qo'lida qilmoqdir Qur'onni oli. Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi. Mujohid yigitlar islom shirlari. qo'lida qur'oni dinim isitdi Doktor Abdulqodir ibn Abdulazizning Jihad tayyorligi haqida shariy asoslar nomli kitobidan ariya. Jihadga tayyorlik qilish ikki xil bo'ladi. Birinchi, iymonni tayyorlik. Bu shariat ilmini o'rganish va o'zini poklash orqali vujudga chiqadi. Ikkinchi, musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning hukmi. harbiy ta'lim تەلىم shariatda kechirim qilingan قىلىنغان ئۆزرە boshqa har qandoq musulmon uchun farz chunki u جىھادنىڭ ئاساسلىق muqaddimalaridan biri bo'lib hisoblanadi askariy ta'lim ئېلىشنىڭ پەرزلىكىنىڭ dalillari birinchi جىھادنىڭ har bir musulmon uchun فىقىي kitoblarda bayon qilingandek bir نەچچە o'rinlarda farz ئەيىن bo'lib بېكىتىلىدىغانلىقى ma'lum ئۇ o'rinlarni ئىبنى qudama o'zining al مۇغنى degan كىتابىدا مۇنداق bayon qilgan جىھاد 3 xil o'rinda farz ayin bo'lib bekitiladi. Birinchi, mu'minlar qo'shini bilan kofirlar qo'shini uchrashib, urush qilish uchun sap tuzganda, bu xil holatda sapga qatnashgan har bir musulmonning qaytib ketishi harom bo'lib, uningga jihod qilish farz ayin bo'ladi. Bu haqda alloh taolo mundoq deydi يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ey mo'minlar mushriklardan bir jamoaga ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chig'inlarda sabotliq ko'rsatinglar muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Butun so'z harakatlaringizda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. ixtilob qilishmanglar. Bo'lmasa, dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qilg'ichilar bilan billadir alloh Taala boshqa bir oyatda يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد بَاءَ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Ey müminler! Kafirlarning hujumiga duch kelgan chig'inlarda ularga orqonlarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan balki dushmanga orqasini qiladigan ya'ni qochadigan u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Ikkinchi, kofirlar musulmonlarning zaminiga bostirib kirganda bu xil holatda shu yerni ahli bo'lgan musulmonlarga dushmanlarga qarshi jihad qilish va ularni chekindirish farz ayin bo'lib bekitiladi. 3. Musulmonlarning amiri muayyan bir qavmni jihadga chaqiriq qilsa, chaqiriq qilingan kishilarga jihad farz ayin bo'lib bekitiladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره Ey müminler, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan sizlardan jihodga chiqish talab qilinsa chiqinglar buxoriy va muslim rivoyati buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki bugungi davrda jihodni butun dunyo musulmonlariga farz ayin desakmi ancha oshirayotgan bo'lmaymiz Bo'libmi ikkinchi xil holatning taqozosi bo'yicha aytganda texmi shundoq. Chunki hozir ko'p sondagi musulmon davlatlarga umuman boshqa ajnabiy kofirlar yoki yerlik kofir hukumatlar hukmronlik qilyotdi. Farz ayin bo'lib bekitilib bo'lgan jihodni tark etish hadislarda insonni halok qilg'uvchi yetti turlik cho'ng gunohlarni qatorida sanaladi mazkur nuqtalardan harbiy ta'lim ilishning farzligi mana man dabla chiqib turadi chunki bu harbiy ta'lim ilish har bir musulmonning ustiga har qanday vaqtda farz bo'lishi mumkin farz jihodni ununsiz qilg'ili bo'lmaydigan vosita ya'ni tayyorlik farz ikkinchi alloh taoloning وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل Düşmanlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi tayyorlanglar degan so'zidir. Әмді Шарқи Түркістандан интернет арқылы келген мәктүбні диqqətinizə sunumuz. Musulman ölen her joyda sezmas ummat bu torliqni ummat ko'rmagandir aslo bugun kelak bu xorliqni bismillahi rohmanir assalomu alaykum hurmatlik mujohid va mujohida mo'min va mo'mina qarindoshlar 2014 yili 3 oyning 10 kuni Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyati Avat noyisidan bir muslima qirindishimizning kofir g'olchilar tarafidan shahid qilingan kun bo'ldi. Mana hozir qabristonlik hozirlash uchun qarindoshlar uydan chiqdi. Bu voqeaning tafsiloti mundaq. Olimlar yosh to'kar zindonda Muslimalar mahrum ijobdi ummat yoshlari g'aflat içire ajrimas hayat bundan 8 ay ilgari Oqsuv Avatda turishliq bu muslima qirindishimiz kofir g'alchilar tarafidan chat el bilan aloqang bor degan nom bilan qamoqqa ilingan bo'lib, qamoqdagi jarayonda qattiq qiyin qistoqqa ilingan. Bu qiyin qistoq favqulodda ig'ir va qattiq bo'lib, g'alchilar tarafida ko'z quloqlarimiz bo'lmaganlik sababidan qaysi shaklda qandoq bo'lganlik xabarini ola olmadik. Aytavur qandoqli bo'lmasin, qattiq qiyin qistoqni 8 oy izchil davomlashtirgan. Kufr g'alchilari qarindishimizning hayot qolmaydiganligini faraz qilib, bechora ota-onasini jiddiy chaqirtib, qizingni sang beramiz, qizimni topshirib oldim deb xat qilib imzo qo'yib bersan degan shartni qo'ygan. bechora ota ana nimimi deyalisin, darhol imzo qo'yib Oqsudagi doktorxonalarga jiddiy yo'tkigan. Bu qirindishimizni chal o'lik holatda ko'rgan doktorlar hayot qilishida umid yo'q deb qabul qilmagan. Yanila umidini uzmagan bechora ota-ona Urumchi shaharlik 2-chi doktorxonaga yo'tkigan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermay Allohning irodasi bilan bu razdil dunyodan mangulikka qo'shlashgan. Kishlik tavhid bayroqlari قيلي شو أما قيلي همزة قيلي بو أما أركك ليري үміт بو أما أركك ليري Мана шу анда әмшеріміздің бәдәлләре көкіріп кеткен, тырнақлары суғырылған болсымы, өзі үміт қылған нәрсеге ерішкенде тәбәссім жаулан қылып тұрып атыды. Tayyorlan mazlum musulmon Rabbing yo'lidagi jangga Qur'on elib qo'llarin Dünyadagi har bir erkak musulmonlarni, jumladan Turkistondagi har bir erkaklarni o'z ochisingillarini himoya qila oladigan, ana shu imoni uchun aqida yo'lida jinidan kechayotgan o't yurak ochisingillarimizning qisosini ola oladigan haqiqiy iymon ato qilsin. Amin. Bizlarni so'zi bilan amaliyati birdek bo'lgan sahobalarga o'xshatsin. Amin. Qirindishimiz uchun duoda bo'lg'aysizlar. Iltimos, bu echinishli xabarni juma dasturinglarda anglatsanglar. Allah sizlardan razı bolsun. Shu sabab islom ummatidan bir erkak uyg'onsa ajab emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ey mazlum musulmon, Rabbingning yo'lidagi jangga Qur'on olgin sen qo'llaringga. Otlangin din himoyasiga. Otlangin din himoyasiga. Otlangin din himoyasiga hozir so'z navbatini shahid birodarimiz hasan mahsumga beramiz turkiston o'g'lonlari din islom yo'lboshlari jihad uchun otlangan allohning tulparlari, turkiston o'g'lonlari din islom yo'lboshlari jihad uchun otlangan allohning tulparlari, turkiston o'g'lonlari din islom yo'lboshlari Cihad üçün atlangan. Bulavatkan köreş, bulavatkan can hemmisi İslam bilen küfür ottursidiki köreş. Herkiz bu şapkağını yok. Kışlıkla seni öldürmen degen acizla öldürülgen. Mana bu ideologiya sayesinde, mana bu iman bilen küfür ottursidiki köreş devamlaşıp gelgen. Üçüncü. Es-sabr ala şubahatil muhazzilin vel musabbitin. Üçüncü biz saflarımızın arasında, İslam koşununun arasında, islom mujohidlarining orasida fitna pasat tug'dirib, septin kaldırıp qilishni, septin qarindoshlarini çikündürüşünü o'ylaydigan, septin başkalarını orqada qoldirishni maqsad qiladigan mana bunda maxfiy pichir-pichir fitna pasatlarını takat kuchlarning fitna pasatlarına sabr qilish kerak. Mana bu biz sabr ki yo'limizning üçüncü xil sabr qilish. Mana bu seflerimizde bu mavjud. Bu saflarni biz farishtalar safi qilib quranmaymiz. Muhammad alayhisolatu vasallamning qo'lidan ham kagin emas. Sizlar sura Tavba, sura Anfalning tarjimasini balkim siz anglagan, yana to'liq qaytadan o'qib o'tsanglar, davomliq iymon safi qancha kuchlanadi ekan, munofiqlar safi ham shunga o'xshash taraqqiy qiladi. Makkada iymon keltiruvchilar La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan hamon musibatlarga duch kelganlik uchun munofiqlar bu so'zni zohiran deb foydalanadigan imkoniyat bo'lmaganligi uchun munofiqlar bo'lmagan edi. Madinaga borgandan keyin zohiran la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saflariga, masjidlarga kelib birga namoz o'qib, mana bu zohiri iymondan foydalanadigan, uningga natija keladigan, xapiliq kelmaydigan, musibat kelmaydigan mezgillar yetib kelganda munofiqlarning safi kuchayishga boshlagan. Lekin bizda iymon, taqvo, jihodga bo'lgan muhabbat, islom davlatini, islom hokimiyatini qurish va islom bayroqlari lafildigan islom zaminlarida qayta islom qonunlarini tiklashni maqsad qiladigan bu oliy g'oyali kuch qo'shin qancha kuchaydi ekan, uning ududida munofiqlar va fitna fasod taqat kuchlar va yo'ldan chekindigichilarning g'oldaydiganligi bu tabiiy masala, tabiiy hol. Muhammed Aleyhisselatü alayhisolatu vasallamning davrida dem, sen sadaqatni to'g'ri taqsim qilmading degan, birdam o'ljini to'g'ri taqsim qilmading, muhojirlarga jiq berib ensarlığa az berding degan. Bu amaliy bo'lgan bu narsalar. Davomli bu pasatla, kuran Qur'oni Karimda Sürü Tevbi Sürü Enfal'da, qayta okuşunlarını murojaat qilaman qarindoshlarimga. Yani Sürü Tevbi Sürü Enfal'ın tarjimasini qayta-qayta muzakir qilib özlere o'qishinglarni tavsiya qilaman. Mana bu e, biz o'zaro saflarimizda yo'ldan chekindirguchi fitna fasodchilarning fitna fasodlarning bu musibatlarga biz sabr qilishimiz kerak. Buningga sabr qilishdan boshqa iloji yo'q. Buningga sabr qilishdan boshqa hech qanday davosi yo'q. Shuning uchun karvon ketaverdi, jihad karvoni yuraverdi. Fitna fasod qilguvchilar ya maymun ya eşekka aylanib qolmaydi, lekin to'g'ri yo'ldan ya Yevropada, Türkiye'de, Amerikada ya Germaniyada bu bo'lib Halas. Yani şu Allah'ın azabı yoluk kallık. Ani shu Allohning azobiga duchor kelganlikdan iborat nurg'un saflarimizdagi isil birodarlarimiz, qarindoshlarimiz ani shu yo'lning tariqi yo'limizning uzunligini va bu yo'lning haqiqatini tushunmaganlik uchun bir ikki jangga kirish, bir ikki hujum, bir ishki taarruz yo bir ishki maydon faoliyatidan keyin o'zlarini bu safdan af qilishga shaytonning vasvasi bilan ezib ketgan birodarlarimiz ko'p. Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin va sabit qadam qilsin. 4. To'rtinchi sabr qilish haqiqat da'vatini, haqiqat chaqiriqini davomliq yetkazivergandan sirt kishilarning bu haqiqatdan yuz o'rganligiga sabr qilish. Qanchadan qancha qattiq tashviq qilsang, qanchadan qancha da'vatni kuchlantirsang, qanchadan qancha da'vatni qattiq kuchlantirgandan tashqari buningdan kishilarning yuz o'rishining ko'p bo'lishi mana buningga sabr qilishing kerak. Biz buni ko'p ko'rganmiz. tablig'chilik boshlanadi, da'vatchilik boshlanadi, iymonlish boshlanadi. Nurg'un boshlanishlarni, ushaq majlislarni, jamoatlarni ko'rib kelganmiz hammamiz bu aga. Lekin ozgina da'vat qilib bir mezgil da'vat qilgandan keyin qarasa, sabti ketib qolganlardan bir nechasi yo'lda qolib qolgan. Ya'ni da'vatni shuncha haqiqat dalillar bilan isbotlasang kishilar agashmagan. Ayni vaqtida bir necha ming odam da'vatlarini og'lab, yig'lab, go'kirab takbir Alloh akbar degan, lekin sen turmaga yoki biror muhim ish uchun ishlatay desang, bir odam chiqmagan. Mana bunda holatlarda noumid bo'lish va ma'yuslanish bu to'g'ri emas. Mana bu da'vat qancha kuchaygan siri, kishilar bu da'vatdan zo'rigan siri, kishilar agashmagan siri biz bu yo'lning musibatiga sabr qilishimiz kerak. Mana bu 4-sabr qilish. Bugungi dasturimizni mushi yerda oxirlashtiramiz. yana bir qitim ko'rishgacha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Farisi qilmoqdir Qur'on diyali Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Endi esa navbatni birodarimiz Ravoh aka beramiz. U kishi tashqaridan kelgan savollarga Qur'on va hadisdan javob beradilar. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Uning asl vazifasi nima? Uning borar manzili qayer? Nimaga, qanday amal qilsa, o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi? Mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan. Faqatgina Alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيتلر أي بوك pok parvardigor Biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan. Muxlis minbari. Savol: Islomda o'zini portlatish bu o'zini o'zi o'ldirishga kirmaydimi? Hozirda shu ishni qilayotganlarga Qur'on va sunnatda nima deyiladi? ala va ashabihi va man valah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu savol hozirgi kunimizda musulmonlar orasida juda ko'plab aylanib yurgan savollardan hisoblanadi. Xosatan shu insonlarni jihad yo'lidan to'sishlik, insonlarni musulmonlar kuchlari zaiflashib qolganda dushmanga ro'baro bo'lishlik, bu ro'baro bo'lishlikda dushmanni qo'lida turgan qurol yaroqqa musulmonlar mujohidlarni qo'lida turgan qurol yaroqlar bas mos kelmayotgan vaqtida o'zini qurbon qilib bo'lsa ham dushmanni qo'rqitishlik, bularni zaiflashtirishlik yo'lida qilinayotgan fidoi masalasi ko'plab musulmonlarni orasida mutadovil bo'lib turgan savollardan berilgan savol juda muhim savollardan deb o'ylayman. Inshaalloh e, qodir bo'lganimizcha Qur'on sunnatdan ba'zi bir dalillarni aytib o'tamiz. Amaliyatul istishhadiyya, ya'ni fidoilikni mashru' ekanligi, ya'ni shar'iy amal ekanligiga ba'zi bir Qur'on sunnatdan dalillar. Birinchi dalil mana Ashabul Uhdud qissasida kelgan bu qissani Imom Muslim, Tirmiziy, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohlar rivoyat qilgan. Suhayb radhiyallohu anhu bu g'ulom o'sha Ashabul Uhdud qissasida kelgan bolakay to'g'risida bayon qilib, bu bolakay podshohga sen meni o'ldira olmaysan, hattoki men aytgan narsani qilmaguningcha Men aytgan narsani qilsang, albatta sen meni o'ldira Sababi u podshoh bolakayni musulmon bo'lib, insonlarni da'vat qilib, dinga targ'ib qilayotganligi, bu din mulk uzra, bu mulk, bu din podshoh mulki uzra tez tarqalayotganligidan xavfsiragan podshoh bu bolani o'ldirishlik uchun juda ko'p harakat qiladi. Bu natija bermagandan keyin boladan so'raydi: "Qanday qilsak sen o'lasan?" Shunda bola aytadiki, men aytgan narsani qilsang, albatta men o'laman. Bola aytadiki, insonlarni bir tepalikka jamlaysan, meni bir daraxtni ildiziga, meni bir daraxtga ilasanda, da so'ngra meni o'q donimdan o'q olib, kamonga qo'yib, bu bolakayni Robbisi nomi bilan deb insonlarga eshittirib otganingda, o'sha o'q kelib menga tegadi, albatta men shunda o'laman deb aytadi. Haligi podshoh insonlarni aytganidek qilib bir tepalikka jamlab, bola o'qdonidan o'qni olib, kamonga qo'yib, shu bolakay Robbisi nomi bilan deb otganida haligi nayza kelib, qorniga sanchilib, so'ngra o'sha yerda o'ladi. Insonlar buni ko'rib, hayratlanib, g'ulom, ya'ni bolakay Robbisiga iymon keltirdik, bolakay Robbisiga iymon keltirdik, bolakay Robbisiga iymon keltirdik deb qayta-qayta aytadi. Bu qissani sharhida Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahullohi o'zlarini Majmu' al fatawada bu qissada bola o'zini o'ldirishlikka podshohga buyurishlikda, o'zini o'ldirishligini podshohga buyurishlikda dinni oliy bo'lishlik manfaati yotganligi uchun bola podshohga shuni buyurgan. Shuning uchun to'rtta mazhab peshvolari Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbal, Shofiy rahimahumulloh hammasi bu ishni yaxshi sanagan. Ya'ni mustahab amallardan sanaganki, kishi dinni manfaati uchun o'z jonini halokatga tashlasa bo'ladi. Hattoki o'sha halokat natijasi o'lim bilan yakunlansa ham deyishgan ekan. Yana Shayx Muhammad ibn Solih al-Usaymin aytadiki, albatta insonga joiz bo'ladi o'z nafsini halokatga tashlashligi musulmonlarning manfaatini ko'zlab. musulmonlarning manfaati, din manfaatini ko'zlagan maqsadda o'zini jonini halokatga tashlasa bo'ladi. Chunki bu g'ulom yuqorida zikr qilingan qissada kelgan bolakay o'z podshohiga o'zini o'ldirishlikka buyurdi. Bu buyurishligi va yo'llanma berishligi albatta dinni oliy qilishlik maqsadida edi. Yana ochiq sarih bu fidoilik amaliyatul istishodiyaga bo'lgan ochiq dalillardan biri. Bu dalilni sahoba ikromlardan bir nechalari qo'llab-quvvatlagan va buni ayni fidoilikni amaliyatul istishhodiyani o'zi deb tafsir qilishgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va minan nasi man yashri nafsahu bitigo mardatillah vallohu raufun bil ibad oyatini Baqara surasini 207-oyatida zikr qiladi. Bu oyat ma'nosi insonlardan Alloh subhanahu va taoloni rozilik yo'lida o'z nafsini Allohga sotguvchi kishilardan bordir. Ya'ni insonlarning ichidan o'z nafsini Alloh rozilik yo'lida qurbon qiladigan, Alloh roziligi yo'lida sotadiganlar bordir degan oyatini tafsirida sahobalardan Umar ibn al xattob Abu Ayyub al-Ansari, Abu Hurayra radhiyallohu anhumlar bular bu oyatni fidoilik deb tafsir qilishgan ekan. musulmonlarning ichidan Allohning roziligi yo'lida jonlarini qurbon qiladiganlari bordir degan oyatni fidoilik deb tafsir qilgan ekan. Bulardan sahobalardan Umar ibn Xattob, Abu Ayyub al ansori va Abu Hurayra radhiyallohu anhum. Bu rivoyat Abu Dovud va Tirmiziy rahimahumulloh, Ibn Hibbon va Hokim o'zlarini hadis to'plamlarida keltirgan. Yana Abu Davud va Tirmizi o'zlarini hadis to'plamlarida keltirgan Aslam Abi Imron at-Tajibi tomonidan rivoyat qilingan hadisni ham keltirishadi. Bu kishi aytadiki, biz Rum shaharlarida jang qilib yurgan kezlarimizda Rum bilan qarama qarshida turib jang qilmoqchi bo'lib turganimizda Rumliklar bizga bir katta jangchilarini saflarini oldinga chiqarishdi. Musulmonlardan ham Rumliklarcha mujohidlar oldiga chiqdi yoki ko'proq. Shu payt musulmonlar ichidan bir kishi chiqdi-da rumliklar safiga o'zini otdi. Ya'ni juda katta bir saf chiqqanida oldinga rumliklar jangchilaridan musulmonlar safidan bir kishi darhol chiqdi-da o'zini haligi katta dushman safiga urdi. Shunda insonlar hayqirgancha aytdiki, subhanalloh, bu odamni qaranglar, o'zini halokatga tashladi deb ajablanishdi. Shunda Abu Ayyub ibn al ansori turdida: "Ey insonlar, sizlar bu oyatga boshqa ma'no beryapsizlar. Chunki musulmonlar aytgan ediki, "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka" o'z nafsilarini halokatga tashlamanglar oyatini keltirib, bu inson o'z nafsini halokatga tashlab, o'zini o'limga tashladi deb u oyat haqida aytishgan edi. Shunda Abu Ayyub ibn al-Ansoriy: "Ey insonlar, sizlar bu oyatni noto'g'ri tafsir qilyapsizlar. Noto'g'ri ma'no berasizlar. balki bu oyat biz ansonlar haqida nozil qilingan. Alloh subhanahu va taolo bizni islom bilan e'zozlab, biz islom g'alabalarini ko'p ko'rganimizdan keyin ba'zilarimiz ba'zilarimizga sir qilib, mol va dunyolarimiz zoye bo'ldi. Endi islom aziz bo'ldi, nusratlandik. Agar biz molimiz, jonimiz, uy, bola chaqa haqida ozgina bir shug'ullansak ham bo'ladi degan bir bir-birlarimizga sir qildik. Allah subhanahu wa ta'ala biz aytgan gapni rad qilib va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahluka oyatini nozil qildi. Allah yo'lida infoq qilinglar, o'z nafsingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat shu payt nozil bo'lgan. Biz haqimizda nozil bo'lgan. Biz o'zlarimizni mol va dunyolarimiz, yer va ziroatlarimiz zoyi bo'ldi, endi islom aziz bo'ldi, o'shalarni sal o'nglavasak bo'laveradi deganimizda nozil bo'lgan edi. Sizlar jihodni tashlab, Alloh yo'lidagi jangni tashlab, uy mol va dunyoga ruju qilishingizlar haqiqiy halokatga o'z nafsingizlarni tashlashinglar bo'ladi degan ma'noda nozil bo'lgan edi degan ekan. Bu oyatni ba'zi bir ulamolar hozirgi kunimizda ham vala tulqu bi aydikum ila tahluka oyatini o'z nafsilarda, joniylarda halokatga tashlamanglar ma'nosini biror bir mujohid dushman ro'borosida dushmanni zaiflashtirishlik, dushmanni ruhiyatini susaytirishlik, musulmonlarning ma'naviyatini oshirishlik uchun o'z nafsini Alloh yo'lida qurbon qilsa, bu oyatni dalil qilishadda o'z nafsiylarda halokatga tashlamanglar oyatini bunga ishlatishadi. Bu mutlaq noto'g'ri. Balki o'shandek fidoyilikdan qaytishlik, o'shandek jihoddan qaytishlik haqiqiy halokatdir. Yana hadis shariflarda sahobalar hayotida fidoyilikka, amaliyatul istishhodiyaga dalolat qiladigan ba'zi bir qissalar ham zikr qilingan. Bulardan mana Yamoma jangida Hadiqatul Maut o'lim bog'iga o'zini otgan Baro ibn Malik radhiyallohu anhu ni qilgan fe'li ham yaqqol dalil bo'la oladi. Baro ibn Malik radhiyallohu anhu ashablarga meni bir qalqon ustiga qo'yinglar. Qalqon ustiga qo'yib meni bog' taraf uloqtiringlar. Bog'ni murtadlar tarafidan mahkam bekitib olingandan keyin kirishlikka imkon qolmadi. Baro ibn Malik bu holatni ko'rib, yagona yo'li o'zimni bog' ichiga otsamda darhol eshigini ochib beraman. halokatga yo'liqaman qatl qilinishligi mumkin. Lekin musulmonlarga eshikni ochishlikka muvaffaq bo'laman degan o'y bilan meni bog' ichiga uloqtiringlar dedi. Musulmonlar qalqon ustiga qo'yib bu kishini bog' ichiga uloqtirdi, eshikni musulmonlarga ochib berdi. Bu ham yaqqol dalil bo'la oladi. Lekin Baro ibn Malik bu uloqtirilishlikda qatl bo'lib shahid bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo qatl qilinishlikni yozmaganligi uchun shahid bo'lmagan. Hozirgi kunimizda ham ba'zi bir amaliyatul istishhodiyalarda ham mujohid qatl qilinmasdan qolganligini ko'ramiz. Bulardan mana Iroqda sodir bo'lgan bir fidoilik amaliyotida mujohid o'ziga berilgan tugmachani bosgan vaqtida portlovchi modda portlagan vaqtida haligi mujohidni uchirib yuboradi. o'chirib yuborib boshqa bir joyga jarohatlangan holatda tushadi, shahid bo'lmaydi. Bunday holatlar ham uchrab turadi. Baro ibn Malik ham o'zini aniq shahid bo'lishligini fikr qilgan holatda uloqtirilgan edi, lekin Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shahodatni yozmagan edi, faqat jarohat bilan chiqqan. Bu qissani Bayhaqiy o'zlarini Sunadul Kubroda, Tabari tafsirida zikr qilgan. mazhab peshvolari ham bu fidoilik amaliyoti inson o'zini halokatga tashlashlik to'g'risidagi ba'zi bir fatvolarni keltiramiz. Ba'zi bir ijmo suratda keltirilgan qavullarni ham aytib o'tamiz. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bari'da naql qiladi Muhallabdan. Muhallab aytadiki, ulamolar ijmo qildi. Mujohid o'z nafsini halokatga tashlashligi jihad yo'lida musulmonlar manfaati yo'lida o'z nafsini halokatga tashlashligi joiz ekanligi to'g'risida muhallab ijmoni aytgan ekan. Buni mana Ibn Hajar Fathul Boriyda naql qiladi. Imom Navoiy rahimahulloh o'zlarini Sahih Muslimni sharhida ittifoqni keltiradi. Mujohid o'z nafsini halokatga, xatarga qo'yishligi joiz ekanligi haqida ittifoq keltiriladi. Xatarga qo'yishlik. Bir odam fidoilik qilaman deb o'zini ustiga portlovchi moslamani osib olib dushman tarafiga kirib ketishligi 100% u kishi shahid bo'ldi degani emas. Shuning uchun bu yerda aytishyaptiki, o'zini jonini halokatga qo'yishligi, xatarga qo'yishligi. Bu xatar o'lim xatari. Din zohir bo'lishligi uchun dushman zaiflashligi, musulmonlar ma'naviyati ko'tarilishlik yo'lida mujohid o'z nafsini xatarga qo'ysa bo'ladi. To'r mazhab peshvolari bu ish mujohid o'z nafsini xatarga qo'yishligi joiz ekanligi, balki mustahab amalidan ekanligini Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahulloh o'zlarini Fataval Kubroda keltiradi. Mana bulardan Mabsud kitobida Imom Saraxsi Hanafi olimlardan bu kishi bu kishi aytadiki, bir kishi mushriklardan yoki dushman to'dasidan ko'p bir to'daga o'zini otsa, bilsaki, bu o'zini otishligi dushmanni zaiflashtiradi, musulmonlarni quvvatlashtiradi deb bilsa, bu joiz. Agar bilsaki, bu ishim o'zimi halokatga qo'yib, xatarga qo'yib, dushman safiga yorib kirsam, dushman oldiga borsam u, lekin dushman bundan zarar ko'rmasa, musulmonlar bundan foyda ko'rmasa, deb bilsa, borishligi joiz emas deb aytgan ekan. Shofiy rahimahullohni mazhabida bo'lgan Imom Navoiy rahimahulloh O'sha Imom Muslim hadis to'plamlarida keltirgan xurmoni 5-6 ta xurmoni qo'liga olib, yeb jang maydonida buni hammasini yeyishlik vaqti ham men uchun ko'p deb qo'lidagi xurmolarni itqitib, dushman taraf yo'l olib, dushman taraf kirib shahid bo'lib ketgan hadisini keltirganda Imom Malik rahimahulloh Mujohid o'z nafsini xatarga qo'yib, kofirlar ichiga suqilishligi, kofirlar ichiga kirishligi karohatsiz joiz ekanligi to'g'risida jumhur ulamolarni qavlini keltiradi. Imom Malik rahimahullohni mazhablaridan bo'lgan ba'zi bir olimlarning qavli keltiriladiki, agar bir kishi 100 kishini muqobalasiga o'zini otsa yoki shunga o'xshagan kattaroq bir to'plamga o'zini otsa, bilsaki yoki gumon qilsaki albatta bu o'zi qatl qilinishligi. Bu qatl qilinishligida musulmonlarga manfaatni biladigan bo'lsa joiz degan ekan. Imom Ahmad rahimahullohga savol qilinganda bir kishi 100 kishiga qarshi o'zini otsa, joizmi, joiz emasmi deyilganida Imom Ahmad aytgan ekanki, agar otni ustida bo'lsa bo'ladi degan ekan. Bu yerda ba'zi bir shubhali bo'lgan savollarga ham javob berib o'tamiz. Shubhali bo'lganligi shudaki, inson o'z nafsini qanday qilib o'ldirishligi mumkin? Bu o'zini o'ldirishku, o'zini joniga suyuqas qilishlikku. Qanday qilib bu joiz bo'lishligi mumkin? Din ruxsat berishligi mumkin. Dinda mumkin emasku inson o'zini joniga suyuqas qilgan bo'ladi, din buni qaytaradi degan hattoki ulamolar tarafidan bu ishdan qaytarishliklar vujudga keladi. Bu shubhaga usuliy olimlarni qavli bilan javob beramiz. Usulda aytiladiki, farqli narsaga qiyos qilinmaydi. Bu qoida la qiyasa ma'al fariq. Qanday qilib shahodatni talab qilgan o'z nafsini iymon keltirgan holatda jannatni umid qilgan holatda Robbisini dinini oliy qilgan oliy qilishlik maqsadida o'z nafsini qatl qilgan, Allohga sotgan kishi bilan o'z nafsini noumidlik, Allohning qadariga g'azablanishlik, Allohning yozgan qadariga qarshi chiqib, o'limga ertaroq yetishlik uchun bu dunyo alamlaridan qochib qutulishlik uchun o'z nafsini qatl qilgan kishiga qiyos qilinmaydi. Qanday qilib qiyos qilinadi? Shahodat talabida, jannat talabida Allohni rozi qilib, Allohni roziligini yo'lida o'z nafsini din uchun qurbon qilayotgan kishi bilan o'zini qadaridan rozi bo'lmagan, Allohni qadariga g'azablanib, ertaroq o'lib kutilay, bu hayoti dunyodan degan kishi hech qanday barobar bo'lmaydi. naj'alul muslimina kal mujrimin. Undan keyin usulda bir qoida borki, la yatimul vajibu illa bihi fa huwa wajib. Bir vojib ishni amalga oshirishlik bir ishga bog'langan bo'lsa, shu ishni qilinmasa, o'sha vojib bo'lgan amal amalga oshmaydigan bo'lsa, boyagi ish ham vojibga aylanadi. Vojib bo'ladi. Endi hozirgi kunimizda butun dunyo kofirlari mujohidlar ustiga yopirilib kelib, mujohidlarni ustidan bomba bo'ron qilib, o'zlarini har xil turli qurollari bilan musulmonlarni, mujohidlarni qatl qilib turganda musulmonlarning qo'lida bularga bas keladigan, bularni quroliga teng keladigan qurol bo'lmay turgan vaqtida faqatgina birdan bir yo'li amaliyatul istishhod fidoilikdan boshqa yo'li yo'q bo'lib turgan vaqtida fidoilik balki vojib amalga aylanadi. vojib bo'ladi fidoilik ba'zi bir o'rinda. Chunki dushmanga qishlik, dushman bilan jang qilishlik qurol, asliha bilan to'g'ri kelmayapti. Shuni inobatga olib insonlar jihatni tark qilib qo'yishligi bu to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Meni ummatimdan bir toifa bo'ladiki, qiyomat kunigacha haqni ustida jihat qilib kurashadi. qiyomat kunigacha to'xtavsiz. O'sha hadislarga amal bo'lmay qoladi. Endi mujohid o'z nafsini qurbon qilib bo'lsa ham Qurollar bir-biriga to'g'ri kelmay turgan vaqtida fidoilikgina bas kelishligi, fidoilikgina dushmanni qo'rqitishlik yo'li ekan, bu narsa vojib bo'ladi va bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisiga amal bo'ladiki, o'sha fikrdagi mujohidlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandek, meni ummatlarimdan bir toifa bo'ladiki, qiyomat kunigacha haqni ustida kurashib, jihad qilib, Allohning yo'lida jang qiladi. o'sha hadisga bu ishi muvofiq keladi. O'sha hadisda zikr qilingan toifalardan bo'ladi inshaalloh. Qanchadan qancha insonlar bor bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihadga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi uchta w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz aka ushbu javobdan keyin tashqaridagi birodarlarimizni ham fikrlari ochilib fidoylik to'g'risida to'g'ri xulosaga kelib qolishsa kerak men ham shunday degan umiddaman Hormanglar ukalar, charchamang Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom aka, qalay o'zingiz? Charchamasdan mazalaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. boryapsizlarmi Radiolar qiyinchiliklar yo'qmi? Alloh taoloning yordami bilan mana dasturni ham olib boryapmiz. Ushbu dasturga men ham ozgina kechikibroq kelgan bo'lsam ham bir she'r olib kelgandim. Bu she'r faqat o'zimniki emas, faqat bu she'rning mazmuni juda kuchli va hadisdan olib yozilganligi uchun menga juda yoqqan she'r shu she'r ancha jamoatimizdagi birodarlarning ruhiyatini ko'taradi degan umidda olib keldim. Xo'p aka, mana bu she'rni o'zingiz o'qib berasizmi? Albatta, tinglovchilarimiz e'tiboriga o'qib beraman. Qani bo'lmasa, marhamat. Tinglovchilarimiz bilan birgalikda sizga navbat beramiz. يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال طال الليل طال الليل مع الآمال Rasul dedi mahsharga keladi bir jamoat, atrofidan nur yog'ar, ostidachi nurdan taxt. Sahobalar so'radi: "Ey Rasul, ayt kim ular? Ul zot dersiz ashobim, ular menga habiblar." Ularning iymonlari 40 chandondir sizlardan, shahidlari 40 bora a'lo nurdir sizlardan. Sizlar menla jannatda bo'lmoqlikni istaysiz. Men ularla bo'lmoqni orzu etdim bilsangiz, sahobalar so'radi. Ular ne ish qiladi? Qaysi qilgan ishiga Alloh buncha sevadi? Rasul dedi ularga zamon og'ir keladi. O'lgan Qur'on hadisga ular hayot beradi. Ular barcha tarafdan qurshab olinadilar, turli azob qiynoqqa uzoq solinadilar. Ularning shu holiga Alloh nusrat beradi. Ular bilan jannatda birga bo'lgim keladi. Shunday deya payg'ambar duoga qo'lini ochdi. O'tirgan sahobalar ko'zidan yoshin sochdi. Rasul duo qildilar u jamoa haqqiga. Ey birodar, sen borgin bu hadisning farqiga. Ajabmaski, baxtimiz shunday kunda tug'ildik. Ashoblar orzu qilgan fursatga biz ilindik. Sen ham o'sha jamoat safida turmoq uchun harakating qilib qol, ayni shu fursat bugun. Mayli ukalar, sizlarning ham ishlaringizga omad. Inshaalloh yana kelasi dasturlarga yanada yaxshi she'rlarni kiritishga harakat qilamiz. endi esa navbatni ustozimiz yahyo hikmatiga beramiz isroil ey isroil shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahir rohmanir rohim alhamdulillahi vahda assalotu salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd assalomu alaykum qadrli mo'min birodarlar qirq beshinchi suhbat o'tgan suhbatimizda sion bitiklari kirish qismining bu eng kuchli qurollar yordamida biz olomonni o'z podshohlari rahbarlari va ruhoniylariga qarshi yo'naltiramiz degan matnini ko'rib chiqqan edik shuning davomida bunday kelibdi kitoblarning matni hoylarning yangi qo'sh ichida rahbarlari Iso Masih izdoshlariga qarshi isyon ko'taradilar. Chunki ular bularning buzilib ketishlarini to'smoqchi bo'ladilar. Bizning sharhimiz. Bu matnda Iso Masihning izdoshlari deb nasroniylarni aytmoqdalar. Nasroniylar esa ma'lumki asosan Yevropa xalqlari bo'ladilar. Demak, nasroniylarga qarshi chiquvchi bo'lgan hoylarning yangi qo'shtirnoq ichida rahbarlari deganlarida yahudiy donishmandlari Yevropa xalqlarini va ular orasidan o'z nasoro dinlariga qarshi chiqadigan qaysidir yangi xildagi qo'shtirnoq ichidagi rahbarlarni nazarda tutmoqdilar. Bu yangicha rahbarlarning o'z dinlariga qarshi chiqishlari isyon ko'tarish bilan bo'larkan ya'ni bir inqilob tariqasida bu isyonning sababi ham aytilgan chunki ular ya'ni yevropa xalqlarining o'z nasroniy dinini ushlab turgan qismi bularning ya'ni yevropada yangi chiqqan rahbarlarning axloqan buzilib ketishlarini o'z dindorliklari bilan to'smoqchi bo'lib turishar ekan Bu qanday rahbarlar va nima uchun ularni yahudiy donishmandlari bu matnlarda qo'shtirnoq ichida ko'rsatganlar? Buni fahmlashimiz uchun yevropaliklarning o'zlarining o'rta asrlari tarixidan yangi zamon tarixlariga o'tar davrlarini yodimizga olishimiz kerak bo'ladi. Biz o'zlarining o'rta asrlari deganimizning sababi shuki, hozirda butun dunyoda o'rta asrlar deb o'qtiladigan o'tmish yevropaliklarning o'rta asrlari bo'ladi. U biz islom ahlining o'rta asrlarimiz emas. Demak, shu Yevropada o'z o'rta asrlarda ahvol qanday edi? U zamonda g'arbiy va markaziy Yevropada katolik nasroniy dini hukmron edi. Bu dinning boshida turgan Vatikandagi Rim papasi o'zining ko'p sonli din xodimlari bilan Yevropa xalqlarini va hukmdorlarni ham o'z iskanjasida ushlab turardi. Xususan axloq masalalari qattiq diniy nazorat ostida edi. U zamonlarda Yevropada ham erkaklar soqolli, ayollar uzun va keng kiyimlarda o'rangan u yopingan yurardilar. fahshu fasod oshkor bo'lib ketmagan, keng yoyilmagan edi. Botil nasroniy dinida bo'lsa ham jamiyatda har qalay dindorlik o'zicha bir xudojo'ylik ruhi bor edi. O'z-o'zidan ma'lumki, bunday jamiyatni axloqan buzib yuborish juda mushkil ish bo'lib, toki unda diniy axloq hukmron bo'lib turar ekan, imkonsiz hamdir. Sion bitkilardan ko'rinib turibdiki, yahudi g'alamislar buni obdon idrok etganlar. Yahudiylarga dunyo bo'ylab o'z hukmronliklarini o'rnata olishlari uchun Yahudmas xalqlarning davlatlarini izdan chiqarishlari, o'z ta'sirlari ostiga kiritishlari kerak bo'ladi. Buning uchun esa bu davlatlarni ushlab turgan ma'naviy ustunlarini sindirishlari lozim bo'ladi. Qadim qadimlardan davlatlarning asosiy ma'naviy ustuni esa u xoh asl, xoh botil bo'lsin, din bo'lib kelgan. Shuning uchun Yahudi odam kalamushlarga ana shu din ustunini kemirib yiqitish zarur edi. Musulmonlarni fasodga ketkazib, islom davlatlarini yiqitmoqchi bo'lsalar, shu davlatlarda islom dinining ta'sirini zaiflashtirishlari kerak bo'lganidek, Yevropada bu ishni qilmoqchi bo'lsalar, bu yerda albatta nasroniylikni sindirishlari zarur edi. Bugun biz ko'rib chiqayotgan matnda ayni ana shu haqda so'z ketyapti. Xoylarning yangi rahbarlari Iso Masih izdoshlariga qarshi isyon ko'taradilar. Bu galgi xoylar deganlarida Yevropa xalqlarini nazarda tutganlarini aytdik. Endi yangi rahbarlari deganlaridagi rahbarlari so'zini qo'shtirnoq ichiga olganlari esa shuni anglatadiki, bular aslida rahbarlar emas, ish yurituvchilar boshqalaru ular bu yangilarni odamlarning ko'ziga go'yoki rahbarlar qilib chiqarib qo'ymishlar. Endi ishni panada turib boshqarayotganlar kimlar u? Yangi rahbarlar etib ko'rsatilib o'ynatilayotganlar kimlar ekani yanada yaxshiroq ko'rinishi uchun o'tgan suhbatimizda keltirilgan matn bilan bugun ko'rilayotgan matnni jamlagan holda o'qiymiz. Ishga aloqador qismlarini biz olomonni o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylarga qarshi yo'naltiramiz. Xoylarning yangi qo'shtirnoq ichida rahbarlari Iso Masih izdoshlariga qarshi isyon ko'taradilar. Mana biz olomonni yo'naltiramiz deb yahudiylar panada turgan boshqaruvchilar o'zlari ekanlarini aytib turibdilar. Shu olomonni, ya'ni xalqlar ommasini o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylarga qarshi yo'naltirish uchun panadagi yahudiylar qo'yib qo'ygan yangi rahbarlar nasroniy dindorlarga qarshi isyon, ya'ni revolyutsiya ko'taradilar. Ana endi yahud donishmandlarining bu chizmalari voqelikda qanday amaliy etilganini ko'ramiz. 1789-1794 melodiy yillardagi buyuk fransuz burjua revolyutsiyasi deya nomlangan isyonni boshidan oxirigacha yahudiy buzg'unchilar uyushtirganlari va boshqarganlarining o'z iqrorlari ushbu Sion bitiklarining 3-protokolida yozib qo'yilgan ekanini o'tgan suhbatimizda keltirgan edik. O'shanda Fransiyada nimalar bo'lganini tarixdan eslaysizmi? Ko'chaga chiqarilgan va maydonlarda mavjud hokimiyatga qarshi qizg'in da'vatlar u chaqiriqlar bilan qizdirilgan olomon Fransiya qiroli Ludovik 16-ning hokimiyatini ag'dardi va qirolning o'zini boshini tanasidan judo qildi. Bu to'ntarish natijasida Fransiyada asrlar osha davom etib kelayotgan podshohlik tuzumining o'rniga jumhuriyat tuzumi o'rnatildi. va jamiyatda nasroniy dinining qadriyatlari demokratiya nomlanmish nafs erkinliklariga almashtirildi. Fransiyada amalga oshirilgan bu tub o'zgarish tezdan butun dunyoga ko'z ko'z u ko'tar ko'tar qilinaverdi. Yangi demokratik Fransiya endi o'rnak olinadigan bir namuna o'laroq qilib ko'rsatilaverdi. Yevropaning va boshqa qit'alarning davlatlari Fransiyaga taqlid qilib o'zlaridagi podshohlik tuzumini jumhuriyat tuzumiga dindorlikni behayo demokratiyaga almashtirishga chaqirilaverdilar. Shunday qilmagan davlatlar va xalqlar qoloqlikda, madaniyatsizlikda malomat qilinadigan bo'ldi. Dunyo siyosatida o'shanda olingan bu yo'nalish hozir hozirgacha davom etayotganini ko'rmoqdamiz. Bugunga kelib yer kurrasida birorta ham hukmdor o'zining demokratiyaga vafodorligini hech bo'lmaganda tarafdorligini yo qarshimasligini bildirmasa kun ko'ra olmaydigan darajaga yetib keldi. Hozirda prezidentlar qo'llarini Bibliyaga qo'yib, Iakka o'xshagan islom ummatining tepasida turganlari esa Qur'onning ustiga nopok qo'lini qo'yib turib, o'z mamlakatida demokratiyani yurgizishga qasamyod etadilar. Hozirgi olamning bu palit yo'lga solib qo'yilishi o'sha 18-melodiy asrning oxirida uyushtirilgan go'yoki qo'shtirnoq ichida buyuk deb atalmish Fransiya burja inqilobidan o'z bosh uchini oladi. Bu go'yoki qo'shtirnoq ichida inqilobni boshidan oxirigacha uyushtirganlar Yahudi buzg'unchi g'alamislar ekanlarini o'zlarining iqrorlaridan ham mana bilib turgandirmiz alhamdulillah. O'shanda Fransiyada olomonni ko'chaga chorlagan va maydonlarda qizdirganlar xalq ommasi ustiga chiqarib qo'yilgan mana bu matnda yahudiylar aytayotgan ayni o'sha yangi qo'shtirnoqchida ichida rahbarlar bo'ladilar. Ular dindorligi bo'lgan podshohlik tuzumini ketkazib, nasoro dindorligi o'rniga qo'shtirnoq ichida vijdon erkinligi atalmish ateizmni, ya'ni bedinlikni, bexudolikni endi qo'llarda bo'lgan jumhuriyat davlatining kuchi bilan o'rnataverdilar. Biz bugun ko'rib chiqayotgan matndagi Xoylarning yangi rahbarlari Iso Masih izdoshlariga qarshi isyon ko'taradilar deganlarining amaldagi ko'rinishi mana shu. O'shandan beri Yevropaning boshqa davlatlari va qolgan jahon ham yahudiylar Fransiyada solib bergan mana shu bedin va fahish demokratiya yo'liga yo'naltirib kelinmoqdalar. Xulosa qilib aytsak, Sion protokollarining ushbu matnining ijrosi o'laroq Yahudo masonlar Nasoro Yevropasida nasroniy dindorligi o'rniga qo'shtirnoq ichida ma'rifat parvarlik deya atalmish hozirgi zamonaviy madaniyatlilikni o'rnatishga muvaffaq bo'ldilar. Bu nima kerak edi desangiz, buni ham Sion donishmandlari shu matnning oxirida bildirib qo'yibdilar. Chunki ular bularning buzilib ketishlarini to'smoqchi bo'ladilar. Ha, Yevropadagi qirolliklar qo'llab turgan nasroniyat dini o'z raviyasi bo'yicha bo'lsa-da, xalqni axloqan tamom buzilib ketishidan to'sib turardi. Bu ma'naviy to'siqni yiqitish uchun avvalo uni tirab turgan podshohlik nizomini ag'darish zarur edi. Keyin davlatning tayanchsiz qolgan nasroniy dindorligini ham yo'qota oldilar. Ana shundan keyin nafsning fahsh fasod xohishotlari jilovini batamom qo'yib yuboradigan hezalak demokratiya nizomini o'rnata oldilar. Bularning barchasini kim qildi deilsa, bugun ko'rib chiqqanimizdagi matndan ham ayon bo'lib turibdiki, bunday yaramasliklarni Yahud nomlanmish odam kalamushlar qilibdilar va oqibatda fahsh fasodga botib ketgan bugungi olamni mana ko'rib turmoqdamiz. Diqqat e'tiboringiz uchun tashakkur. Jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana anil hamdulillah. As-salatu vas-salamu ala rasulillah. isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Salam aka, keling endi tinglovchilarimiz e'tiboriga bir nashida ham qo'yib beraylik. Juda yaxshi. Qaysi nashidan qo'yaylik? Jindullo arxividan Asadullo Urganchi birodarimizning eski nashidalaridan birini qo'yib beramiz. ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol ey yigit bo'lgin xushyor dushmanlaring ko'p ayyor har holatga bo'l tayyor qo'lingdan qo'yma qurol ey yigit bo'lgin xushyor dushmanlaring ko'p ayyor har holatga bo'l tayyor qo'lingdan qo'yma qurol Ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol Ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol Qo'lingdan qo'yma qurol O'z axtingda mahkam tur Yigitlik davrini sur Yer tor bo'lsa tog'da yur Qo'lingdan qo'yma qurol O'z axtingda mahkam tur Yigitlik davrini sur Yer tor bo'lsa tog'da yur Qo'lingdan qo'yma qurol Ey musulmon bu ne hol Yov qalbiga qo'rquv sol Nasihatim ol ol Qo'lingdan qo'yma qurol Ey musulmon bu ne hol? Yo qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol ol. Qo'lingdan qo'yma qurol. Kofir yasar aslaha, ular uzoq masofa, seni qilmasin xafa. Qo'lingdan qo'yma qurol. Kofir yasar aslaha, ular uzoq masofa, seni qilmasin xafa. Qo'lingdan qo'yma qurol. ey musulmon bu ne yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol ey musulmon bu ne yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol Dushman tayyor bo'lganmish, tish tirnog'i to'lganmish, qalbga qo'rquv solganmish. Qo'lingdan qo'yma qurol, dushman tayyor bo'lganmish, tish tirnog'i to'lganmish, qalbga qo'rquv solganmish. Qo'lingdan qo'yma qurol, Ey musulmon bu ne hol? Yo'q qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol? Yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Yashashni ko'p sevganlar, Qur'onni qo'y deganlar, doim hiyla qilganlar. Qo'lingdan qo'yma Qur'on. Yashashni ko'p sevganlar, Qur'onni qo'y deganlar, doim hiyla qilganlar. Qo'lingdan qo'yma Qur'on. Ey musulmon bu ne hol? Yo'q qalbiga qo'rquv sol. nasihatim ol ol qo'lingdan qo'yma qurol ey musulmon bu ne hol yov qalbiga qo'rquv sol nasihatim ol ol pokistonliklar uchun kofirlarning tarafini olishga qarshi fatvo Pokiston qonun va nizomiga o'zgartirish kiritish yo'lidagi muhim bosqichlar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: musulmonlar ishlari haqida qayg'urmay uxlaguvchi kimsalar bizdan emas. Va Alloh taolo marhamat qiladi. Oralaringizdan yaxshilikka, ya'ni islomga da'vat qiladigan, ibodat, itoatga buyuradigan va isyon gunohdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin. Oli Imron surasi 104-oyat. Eng yaxshi ezgulik islom tavhidni o'rnatishga da'vat qilishdir va eng yomon narsa islomiy qonunni o'rnatmaslik bilan Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ustimizdagi mas'ullarga samimiy maslahat berishga bizni buyurdilar va dedilar: Din nasihatdir. Buni eshitgan sahobalar kim uchun yo Rasululloh deb so'rashdi. Shunda u sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun, uning rasuli uchun, hokimlar uchun va umumiy omma uchun deb javob berdilar. Islom dini kundalik hayotimizni boshqarish va tartibga solish uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga buyurilgan yagona haq dindir. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Ey Muhammad, Ular o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling. Ularni havoiy nafslariga ergashmang. Moida surasi 49-oyat. Shuning uchun biz tashabbusni qo'limizga olib, sizga islomiy dasturni taklif qilmoqchimiz. Bu dastur musulmon olimlari va islomiy fiqh mutaxassislari tomonidan Qur'on va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan kelib chiqqan holda sizning o'qib o'rganishingiz, uni qabul qilib, tatbiq etishingiz uchun o'rganilib chiqilgandir. Va siz bu bilan Pokistonni kufr iskanjasidan xalos etib, islom hukmronligi ostiga yetaklashingiz mumkin. Aniq tafsilotlar uchun yetarli joy bo'lmaganligi sababli biz quyida islomiy loyihaning qisqartirilgan ma'nosini sizning o'qib chiqishingiz uchun keltiramiz. Biz siz bilan uchrashib, barcha tafsilot va dalillarni muhokama qilishga hamda loyihaning tatbiq qilishdagi bosqichlarga yanada oydinlik kiritishga tayyormiz. Sizlar uchun birinchi bosqich mavjud konstitutsiyani bekor qilib, quyida qisqacha keltirilgan islomiy dasturni tatbiq qilishingiz kerak. Quyida davlat tuzumining turli jabhalarda ijroiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ichki va tashqi ishlar hamda milliy xavfsizlikka aloqador muhim vazifalarni qisqa shaklda keltiramiz. Boshqaruv, ya'ni ijroiy jabhasi Pokiston Islomiy Respublikasini bekor qilib, xilofat o'rnatilganini e'lon qilish. Zudlik bilan butun jahon musulmonlari uchun bir xalifani tayinlashga bosh qo'shish. Suverenitet faqat shariatga xosligini va inson uchun emasligini e'lon qilish. Maslahat kengashi shuroni tashkil qilish. Kengashning vazifasi maslahat va tavsiyalar berish bo'lib, qonun ishlab chiqish salohiyatiga ega emas. Hokimlar vazifalar va parlament a'zolarini ishdan bo'shatib, yangi xilofatning bevosita nazorat va itoatidagi yangi yordamchilar, voliylar, qozilar hamda yangi qo'shin qo'mondonini tayinlash. Pokistonga tashrif buyuruvchi har bir musulmonni islomiy davlat fuqarosi sifatida e'tirof etish. Islomiy bo'lmagan barcha siyosiy hizblarning faoliyatlarini egallash. Dahrilik liberalizm, g'arbiy demokratiya, sotsializm va kapitalizm kabilarni yo'qotib, faqat islomni tatbiq qilish. Iqtisodiyot jabhasi. Aholining oziq-ovqat, kiyim va boshpana kabi birlamchi ehtiyojlarini ta'minlash hamda ularning ikkilamchi ehtiyojlarini qondirish maqsadida mehnat qilishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berish. boylikni aholini orasida aylanishi va taqsimotini ta'minlash. Boylik faqat sanoqli kishilar qo'lida to'planadigan bo'lib qolmasligi kerak. Xususiy mulklarni davlat mulkiga, davlat mulkini xususiy mulklarga aylanib ketishining oldini olish. chet el sarmoyalariga asoslangan yoki chet elliklar uchun imtiyoz berilgan har qanday sanoatni bekor qilish. ishlab chiqarish texnikalari yasaladigan og'ir sanoat zavodlarini tashkil qilish, xalqaro moliya fondlarini, xalqaro banklar yoki imperialist qarashlarga ega bo'lgan davlatlardan qarz olishdan saqlanish hamda ularning maslahatlari, tavsiyalari yoki fikrlarini rad etish, bank tizimlari va boshqa har qanday riboga asoslanadigan olish berishlarni yo'qotish aholiga hech bir ribosiz pul qarz beradigan baytul molni tashkil etish. Davlat qarzini, ya'ni foizlarini xorijga to'lashini e'tirof etish. Ammo uning to'lash muddatini imkon qadar kechiktirish va davlat qarzini to'lash bo'yicha reja ishlab chiqarishni maslahatlashish. Milliy valyuta qiymatini oltin va kumush qiymatiga biriktirish va bu bilan AQSh dollarini yoki boshqa qo'shtirnoq ichidagi barqaror valyutalarni sindirish. Dollar milliy valyuta asosi sifatida qulaydi va inflyatsiya muammosi kamayib, valyuta qiymati barqarorlashadi. Tashqi siyosat jabhasi barcha chet el elchixonalarini toki islom doirasida musulmon bo'lmagan mamlakatlar bilan munosabatlar tiklanmaguncha mukammal yopib tashlash. Amerika, Britaniya Rossiya yoki Hindiston kabi davlatlarga xizmat qilishni tamoman to'xtatish. Butun dunyodagi musulmonlar bilan aloqa o'rnatish va ularga o'z fuqarosi sifatida yordam ko'rsatib, ularning noqonuniy hukumatlarini to'ntarish va barcha musulmon yillarini xalifa peshvoligi ostidagi bir islom davlatiga birlashtirish. Biror bir musulmon yillarini bosib olgan davlatlar bilan aloqalarni buzish va ular bilan bosqinchi sifatida urush yo'lini tanlash. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarga qarshi turish hamda ularning g'arb imperialistik kuchlari va tashkilotlarini siyosatlarini fosh qilish Yevropa iqtisodiy birdamligi yoki boshqa imperialistik birlashmalaridan o'zini chetga olish, Pokistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zoligini bekor qilish va BMTga aloqador har qanday organlarni noqonuniy birlashmalar sifatida e'lon qilish. Urush jabhasi NATO bilan aloqani uzish va Amerika, Britaniya yoki boshqa har qanday kufr davlatlar qurolli kuchlarini Pokistondan chiqarib yuborish. Amerika va uning ittifoqdoshlariga havo, yer yoki suv yo'llarini ochib berish kabi qulayliklarni to'xtatish. Pokistonda og'ir artilleriya sanoatini qurish hamda qurol yoki o'q dorilarini tashqaridan import qilish yoki bog'lanib qolishdan chetlanish musulmonlar va musulmon yerlarining xavfsizligini islom doirasida musulmonlar qo'liga topshirish va har qanday kufr qonuni yoxud kofirlar himoyasini rad etish. Kufr davlatlari bilan har qanday davlat xavfsizligiga aloqador hujjatlarni bekor qilish hamda mudofaga aloqador yoki harbiy ahdnomalarga, ya'ni masalan, yadroviy loyihalarni to'xtatish va boshqalar kelishishdan chetlashish. Ta'lim jabhasi. Har bir kishida islomiy shaxsiyatni yetishtirish maqsadida milliy ta'lim tizimini islom aqidasi va shariat asosida qurish va uni har bir maktab, kollej va universitetlarga tatbiq qilish. Islomiy davlatning asosiy tili sifatida arab tilini belgilash. Taliblar Qur'on va sunnatni tushunishlari uchun arab tilini o'rganishni ta'lim muassasalarida majburiy qilish. Har qanday chet el maktablarini yopish va har bir ta'lim muassasalarida milliy ta'lim tizimini ustuvorligini ta'minlash. Ta'limning tibbiyot, handasa, aniq fanlar, kompyuter mutaxassisligi va biologiya kabi yo'nalishlarga e'tibor berish hamda psixologiya, teologiya, san'at, raqs musiqa, filosofiya va chet tilini o'rganish kabi muhim bo'lmagan fanlar bilan musulmonlarni vaqtini isrof qilmaslik. Har qanday jurnal, film, audio, rasmlar, kitoblar va boshqa faxsh islomga zid materiallar yoki g'arb madaniyatini singdiruvchi media va nashriyot vositalarini yo'qotish. Media, gazetalar, radio televideniye va sun'iy yo'ldosh antennalarini nazorat ostiga olish hamda bulardan haqqa da'vat qilish va islom asosida jamiyatni tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish. Kufriy qarashlar, fahsh madaniyati yoki materiallarga chiqaruvchi va erkak ayol aralashib yuradigan teatr, kinoteatr va boshqa yerlarni yopish. Ijtimoiy jabha har qanday fuqaroviy nikoh turlarini bekor qilish va islomiy nikohni amalda yagonaligini ta'minlash. Har bir turmushdan ajralishlar shariat qonunlari doirasida bo'lishi lozim. O'g'il bolalar va qizlar uchun alohida maktablar tashkil qilish. Ayollarga shariat doirasida yashash uchun pul ishlab topishga ruxsat berish. Barcha ayollarga islomiy kiyinishni buyurish. chetdan kelgan erkak va ayollarni alohida kezishlari uchun sharoitni hozirlash hamda ularning bir-birlari bilan aralashib yurishlariga yo'l qo'ymaslik. Meros taqsimotini islom qonuni bo'yicha amalga oshirish. Har qanday kechki klublar, ichkilik maskanlari, diskoteka va boshqa faxshxonalarni yopish, ishlab chiqarish ishlab chiqarish korxonalari o'z mahsulotlarini reklama qilish jarayonida ayol matohlaridan foydalanishni man etish. Qoziyat jabhasi. Mahkama jarayoni faqat islom asosida bo'lishi shart. Har bir mahkama shariat mahkamasi bo'lib, oliy sud, harbiy sud va xo'jalik sudlarini bekor qilish. Jazo choralari faqat va faqat islomga asoslangan bo'lishi shart. Har bir inson aybdorligi isbotlanmaguncha beaybdir. Qoidasiga amal qilish. Kim va qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar so'roqqa tutish jarayonida azobga duchor qilish, jismoniy xorlash yoki zo'rlash kabi usullardan foydalanmaslik kerak. Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishish va baxt, saodat tinchlik, insoniyat obrusini himoyalashga kafolat berish va ta'minlash uchun yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlarni kundalik hayotimizda tatbiq etish zarurdir. Bular orqali insoniyatni zillatdan qutqarish hamda musulmonlar va islomiy davlatni qayta jonlantirishga erishish mumkin bo'lib, islomni butun dunyoga tarqatib, yer yuzi islom hukmronligi ostiga birlashtiradi. Natijada islomiy dunyo nizomi vujudga kelib, unda dini, rangi, irqi va tilidan qat'i nazar musulmon va kofirlar butun jahon islom davlati ko'z ostida yashaydi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ey ummati Muhammad, odamlar uchun chiqarilgan millatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Zero siz yaxshi amallarga buyurasiz, yomon amallardan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. Oli Imron surasi 110-oyatdan. haqiqat biz jihod ummatimiz va Alloh taolo butun dunyoni yetaklashimiz uchun bizni tanlaganiga hech shak shubha yo'qdir. Buning uchun biz nozil qilingan buyruqlarni tatbiq qilishimiz lozimdir. xilofatni qurishdek vazifalaringizni yetkazganimizga va tog'utlarga josus, militsiya, askar, vazir va siyosatchi bo'lishdan qaytarganimizga Alloh subhanahu va taolo shohid bo'lsin. Yo Alloh, biz risolatni yetkazganimizga shohid bo'lgin. Zoya ketmas qurbonliklar. Allah yoshlar qo'mondonlar Alloh subhanahu va taolo yo'lida berilgan qurbonliklar Shu yo'lda to'kilgan qonlar qachonlardir o'z samarasini beradi albatta. Ayniqsa, bizdan oldin o'tgan safto shahid ustozlarimizning chekkan zahmatlari biz uchun juda ahamiyatlidir. Shuning uchun harakatimizni yaqin tarixida turli mintaqalarda bo'lib o'tgan jihodiy amaliyotlardan ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan namunalar haqida o'sha janglarda bevosita qatnashgan ustozlar bilan suhbatlashamiz. O'zbekiston islomiy harakatining aksar mujohidlari Checheniston va Grozniyda bo'lgan jihoddan bexabar bo'lsa kerak. va shu o'rinda qo'mondon xattob to'g'risida va uning hayoti va uning jihodiy sarguzashti to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz hop hattob birodarimizni men bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yildan boshlab taniyman tojikistonda birodarimizni tanishganmiz tojikistonda bu birodarimizni ko'lob mintaqasiga chegara bo'lgan joyda markazi bor edi bu birodarimiz hali soqoli chiqmagan vaqtda afg'oniston jihodiga kelib afg'oniston jihodida ishtirok qilib ko'p qahramonlikni bu yerda qilgan keyin tojikiston jihodiga ketgan bu birodarimiz bu birodarimizni yoshi qo'mondon jumabov bilan barobar ho bu birodarimiz arabistoni saudidan bo'ladi agarchi dunyoni hamma radiolar urdundan deydi uni iordaniyalik hattob deb qo'yadi ho'p bu birodarimiz bilan <clears throat> tojikistonda birga bo'ldik ko'p birga e, mana shu hozir harakatda ko'p qurollar bor shu hatto birodarimiz shu harakatga bergan ko'p birodarimiz moliy yordam qilgan xosatan chechenistonga e, birodarlar hali ta'limga bormagan vaqtda ikkinchi birinchi jang tugagandan keyin borgandim hop o'zim borgandim borib ko'rishib gaplashib so'ng keyin e, oyista oyista birodarlar u yerga ta'limga borishdi mana alhamdulillah mana o'zi yana safda ham turishibdi qanchalar shahid ham bo'lib ketishdi bu birodarimiz bilan keling bugun shu haqda suhbatlashaylik jamoatimizning bu janglarda o'rni qanday u yerda bergan shahidlarimiz haqida nimalar bilamiz shahid qo'mondoni Hattob kabi qo'mondonlar bilan bizning qanday yaqin do'stligimiz bo'lgan shu haqda tinglaymiz birodarimiz mujohid Abbos aytadi O'zbekistonda holat og'ir edi, musulmonlar gangib qolgan holatda nima qilishini bilmagan, qayga borishini urushni bilmagan, qamoq qama hukumatni tajiqlari, har xil e, qiyinchiliklar bo'lib turgan vaqtida bu kirib kelishligi yana ham bu faoliyatni kuchayishiga va musulmonlarni qalbdan buni qabul qilishligiga bir sabab bo'ldi. Va bu Qur'on, hadis bilan hujjat dalillar bilan bo'lganligidan birodarlar ko'p aksar birodarlar qabul qilib, bu yo'lga o'sha hijrat jihod yo'lini qabul qilib ko'plari o'sha Chechenistonga yoki Tojikistonga hijratga chiqdi. O'sha paytda e, Toshkentdan Chechenistonga hijrat qilishlik osonmidi yoki e, Tojikistonga hijrat qilishlik osonmidi? Ha, u paytda ikkalasi ham bir xil edi. Faqat e, Chechenistonga hijrat qilishlik pul bilan borilardi, yo'ldan o'tib Samaradan Chechenistonga kirib borishlik, shu Kavkazga kirib borishlik yo'lida ozgina xatar bor edi. Nima deydi, Hijrat qilishlik har taraflama oson edi. Poyezdda arzimagan pulga 10-15 dollar, 20 dollar bilan hijrat qilib borardi birodarlar. Tojikistonga hijrat qilishlik to o'sha e, hijratni o'sha 98-yilgacha asosiy Qirg'izistondan piyoda ketilardi. Qirg'izistonga borib, Qirg'izistondan piyoda 2 kunlik 3 kunlik yo'l bilan Tojikistondagi jabhaga xoyitga yetib boriladi. Va bu bu ham oson edi, faqat qiyinchiligi shu yo'lda piyoda borishlik bor edi va bundan keyin poyezd yo'li yo'lga qo'yildi va bu bilan keyin ayollar ham erkaklar ham bemalol poyezdda keta oladigan, yo'l mashinalarida keta oladigan piyoda yo'ldan qulay yo'l mashinasi topilgan va bu ham juda arzimagan pulda yengil boriladi. Birodarimiz Mujohid Abdussamad qissasi chechenistonda yurgan paytda bir ko'payib ketdi o'zbek birodarlar 120 tacha bo'lib ketdi keyin hatto yig'ib turib men qora tohirjon bilan faqatgina man dedi 15 kun uchun kelishgandim 15 kishi ham 2 oyga ikki yarim oy dalim oladi ular ketgandan keyin yana 15 kishi keladi hozir mana 120 kishi kelyapsizlar bu yerga men maskari 180 kishi uchun qurganman u ham kavkazliklar uchun qurganman men buni o'zbekistonliklar uchun qurgan emasmi? Qorishi Muhammad Tohir bilan bo'lgan bizni shartnomamizda bizni nimamizda 15 kishini ikki yarim oy ta'lim beradi. Keyin ular ketadi, yangi guruh keladi. O'zi lagerda 120 ta faqat sizlar. 60 ta bu, bu Kavkazliklar uchun qilingan. Zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari Islomni izzat va qonlari. Undagi shu paytlarda Urusmartdan ketib o'shada bir uh, Imom Shofiy madrasasida ishlab yurgan paytimda keyin urush boshlanib ketdi. O'sha ikkinchi chechen rus jangi boshlanganda um, o'zbek birodarlar markaziga o'sha nimaga Shaliga keldim, Vidinoga. Shu yerda yana qo'shilsam qandaydir bolalarda o'rtasida Juma Namangani Tohir akaga bo'lgan birodar bo'lgan qandaydir tushunmovchilik bor ekan. Ya'ni o'sha tushunmovchilik u bolalar birodarlar bilan tushuntirishlar bordi manaqa manaqa o'zbekiston islom harakati manaqa manaqa bo'ladi men harakatni to'qson oltinchi yildan beri a'zosiman biz manaqa manaqa ishlar qilganmiz ko'p ishlarni biz aytmagandikki maxfiy qilardik ko'p masalan asosiy ishlarimizni kattalarga aytardik sizlar masalan katta kattalar biladida mayda maydalar uncha narsani bilmas ular faqat itoat qilishlik aytilardi deb shunaqa narsalarni gapirganimdan keyin doniyor qora e, doniyor aka aytdiki biz deydi o'sha qori sohibga Muhammad Tohirga bayat berganmiz. Bahrom bayat olgan hammamizdan. O'sha Bahrom Surxondaryolik Bahrom degan olim kishi bir Abdulla Qoragan shogirt. O'sha yig'ib e, Doniyor Qora orqali Doniyor Qora menga shaxsan suratgan. Biz bayat berganmiz. Men ham bayat berganman, sizlar ham bayat bergansizlar. Falon joyda berilgan bayat Tohir yo'ldoshga berilgan bayatiz deb Doniyor aka shahid bo'lishda sal oldim menga shuni aytdi. Alhamdulillah shunday ko'p birodarlar yana tushunib yana O'zbekiston Islomiy harakatiga Qorsoyibga bo'lgan, Tohir akaga bo'lgan yana muhabbatlari oshib qanchadir ko'rmagan, bilmagan birodarlar bor ekan, ularni tushuntirib berdim. 2000-yillik nimalarga kelib, keyin bizni Hattobdan e, nima qildi biz Afg'onistonga ketamiz, o'sha O'zbekiston islom harakatiga qo'shilamiz. Oilalarimiz qolgan, bola chaqalarimiz qolgan, shularni olib chiqishga nima qilamiz? Jihodimizni o'sha yerda davom ettiramiz. Hatto birodar aytdi, amalimiga yo'l qildiraman. Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari, islomni izzat va onlari, tarixni bitgan shahid fidoi birodarimiz ustoz Abdul Malik shunday qissa qiladi. O'shanda bir voqea bo'ldiki, Masxadov o'sha yerda demokratiya hukumat qurgandi. Biz mujohidlardan nisbatan ko'p quvvatli edi va biz bilan kelishmagandi Xattob jamoati va Bassoyev jamoatlariga qarshi jang qilmoqchi bo'ldi. O'sha jang qilishlikdan oldin bu hukumat bizlarni qalbimizga qo'rquv solish yoki bizni qo'rqizib, mana shu mintaqadan chiqarib yuborish uchun Rusdan qo'rqgan holatda bizni chiqarib yuborib, o'zi hukmron bo'lib, o'sha Rusni qo'lida xor holatda yashashlikni xohlagandi. Avval o'sha kufrga qarshi jihad qilgandi, keyin dunyo kirib, mana shu bizza bilan urushmoqchi bo'lib, qalbini dunyo kirgan holatida, islomni yomon ko'rgan holatda o'sha Xattobni harakatini yo'qotishlik maqsadida uringandi. Lekin u urinishlik nechinchi yil edi? Bu 99-yil edi, qaqras o'sha paytda ro'za oylari edi. va bizlarga do'p bo'psa qildiki agar bir haftani ichida agar chiqib ketmaydigan bo'lsan dedi biz sizlarni shunday xor qilamizki shunday qirib tashlaymizki deb turib o'zini katta katta kuchlarni tayyorlagandi lekin u kuch bizni yonimizda katta kuch edi u aslida bizni emas faqat mo'minlarni munofiqlardan ajratish uchun bir kichkina imtihoncha edi bu imtihonda ko'p chechen birodarlarimiz ingush birodarlarimiz bor edi keyin asosiy o'sha do'p bo'lsada qolgan odamlar taxminan bir yuz ellikta tolibonda bo'lsa ta'lim oladigan ilm oladigan tolibonda bo'lsa narigi tarafda oltmish yetmishta edi nimada ta'limgohda va taktika guruhidan bir o'ttiztacha birodar bor edi o'sha imtihonda bir imtihon bo'ldiyu o'sha yerda bitta chechen qoldi qolgan birodarlar mana shu xorijdan kelgan birodarlar qoldi o'zbek tojik boshqa ba'zi bir arab birodarlarimiz qoldi va bassoyevni guruhidan bir yigirmatacha birodar keldi shu bilan hammasi bo'lib turib bir oltmishtacha bo'ldi shu oltmishtacha birodar qoldi qolgan nechta bir uch yuz to'rt yuzta odam qochib ketdi shu imtihondan qochib ketdiki masxodov bizni yo'qotib yuboradi deb turib. Kuch ko'p edi haqiqatdan, lekin bir haftadan keyin biz kutdik, kutdik kelmadi. Hattoki menda qurol ham yo'q edi. Ko'p birodarda qurol yo'q edi. Quroli bor odam taxminan shu 60 tadan bir 20 ta 30 odamda bor edi. Yorimida pochta yo'q edi. Lekin mana shu imtihondan o'tishlikka biz faqat taqvo qilgandik, sabr qilgandik. Alloh taolo mana shu taqvomiz sababli mana bu kufrni katta kuch kufrni orqaga chekintirib hattoki so'zla olmaydigan qilib qo'ydi va u birodarlarga bir bir xursandchilik bo'ldiki ya'ni alloh taolo bizni mana shunaqa imtihondan sog' omon o'tkazgani uchun mana bu sizlarga ibrat bo'lish uchun mana shunaqa imtihonlar bo'lib turishini men sizlarga aytmoqchiman bizlarga dars bu johidlar afsona emas johidlar zamonamiz mujohidlari Bu haqda Afg'oniston Islomiy amirligi davrida ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqdan ham, ya'ni Melodiy 2000-yili yozib olingan anjumandan ham bilishimiz mumkin. Chunki Muhammad Tohir Foriq do'sti Xattob bilan doimiy aloqada bo'lganlar. Kechagunda biz birodarimiz Ibn Xattob birodarimiz bilan e, Chechendagi mujohid birodarlarimizning qo'mondonlaridan hisoblanmish Xattob birodarimiz bilan kechqurun suhbat qilgan edik. U birodarimizni ko'pdan ko'p salomi bor sizlarga. Va eh, u yerdagi bo'layotgan voqealar to'g'risida biz ular bilan suhbat qildik va suhbatimiz shunda natija bilan tugadiki, birodarlarimizning ruhiyalari ko'p oliy, alhamdulillah. Eh, agarchi bir qancha shahidlar bor, shu jumladan birodarimiz eh, hammamizga ma'lum bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatini Chechenistondagi vakili birodarimiz Musa Qordoniyor deyiladi. U birodarimiz shahid bo'lgan. Alloh taolo shahodatini qabul qilsin. Va birodarimiz Mulla Qurbon degan tojik birodarimiz bor edi. O'sha hatto birodarimizni yonida yuradigan u birodarimiz ham shahid bo'lgan. va bir qancha ulardan tashqari shahidlar bor va albatta bundan bir necha kun oldin radiolar orqali eshitdikki birodarimiz Alini birodari ham shahidlar karvoniga qo'shildi. Ne'matjon degan birodarimiz Alloh taolo uni ham shahodatini qabul qilsin. Zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat onlari tarixni bitgandir qollari Birodarimiz sunnatullohni taklifiga muvofiq Chechen to'g'risida 4-5 og'iz gapirmoqchiman. Alhamdulillah kecha kechqurun telefon qilgandik. Aslan bir necha haftadan biz telefon qilib ulasha olmagandik birodarimiz bilan. Sababi telefoni bekuv edi doim. Alhamdulillah kecha os telefon qilsa 2 minut oldin ochib qo'ygan telefonni. O'zi oldi telefonni avvaliga bir uyqudan turgan ekan bilmadim. sal ovozi boshqacha edi. Hatto men kasalmisan yo ruhiyan tushib ketdim desam bir kulib berdi. Aytdik alhamdulillah ruhi ham ko'p oliy xotirjam bo'lgin dedi. Hatto nima gap desam 2 kun oldin dedi, bir amaliyot o'tkazdik dedi, bir kolonnani urdik dedi. Kolonnani urib yarmini dedi, hammasini nima qildik dedi, qatl qildik dedi. Ruhiya ko'p oliy dedi. Xosatan e, o'zini shirilarni so'radik. Bizi bolalarni so'radik. So'rasak Musa birodarimiz shahid bo'lganini aytdi. Hop, e, lekin qolgan bolalar turibdi dedi, bor dedi, lekin hammasi sher bolalar dedi, oqlayapti ishonchi dedi. xotirjam bo'lgin dedi. Keyin men o'sha ko'rgan tushimni aytib berdim. Menimcha hammaga aytib berdim shekilli tushimni aytmadim. Chechen to'g'risida tush ko'rgan aytmadim. O'sha tushimni aytib beraman, unga qisqagina aytib berdim. Ha muhimi tushimni qisqasi shu ediki, Kobulda ko'rdim, juma kuni edi vallohu alam. Tush ko'rib bo'lishim bilan ozon aytib bordi shu nima? Juma kuni edi vallohu alam. bir qurol ishlab chiqaribdi bizi harakat. Avtomatga o'xshaydi. Faqat farqiyati shuki, mana shu yerda hali lazerga o'xshagan bir nuri bor. Mana shu mana nima bor-ku, nima deydi o'tini? Ha? Mushka dedi rus tilida. Xo'p, shu yerda bir nuri bor. Shu xohlagan yeringizni yoritib beradi. Xohlagan yeringizni yoritib beradi kechasi. Va mana shu yerda bir nima bor? Muhobarasi bor. shu muhobara keladi, shuni bizni jamoat ishlab chiqaribdi shu qurolni. Shu keladi nuri o'rnatilgan muhobara meni oldimda turgan. Shu qo'yib beraman, har bir bola kelsa qo'liga beraman, qo'yib ber. Ya'ni bu qurolni aslahani farqi shuki, xohlagan joyini ko'ra oladi kechasida va bir-biri bilan mujohidlar gaplasha oladi. Bu bitta. Shuni qilgan ekanmiz. haliga Xattobning nimasi bor namoda Zahhok. Zahhok keldiki, Şu çiçende yok şu aslahadan shundan bergan bersak dedi. Martin bersak emas, biz olib beramiz dedi. Mujohidlar aytdimki, ko'taringlar, quroldan qancha ko'tarasan ko'taringlar, shu quroldan endi, aslahadan. Bolalar endi 5 ta, 6 tadan ko'tarib turib harakat kıldık. Shu qibla tarafga harakat qilyapmiz. aynı ravşan aniq ben ki shu tog'mi tağ ketdik. Zahhok bolalar shu mujohidlar bilan shu chap tarafda, shu qibla tarafda, chap tarafda bir kufrni markazida, bir markazini hatta bo'lgan ekan. Sherga yetib bordik hatto biz uzoqdan kelishimizni ko'rib, bizni kutib olishga bu joydan to'pladi, saf tottirib, shu bizni harakatimiz bilan o'zini harakatini, bayrog'ini ko'tardi. Ya'ni bizni kutib olishga endi. Bayroq ko'tarilyapti, ko'tarilyapti, ko'tarilyapti, bayroq bir-biriga shuna kirib ketdi. Bayroq kirib ketdi-yu, biriga yo, bitta bayroqqa aylanib qoldi. Bayrog'i lekin rangi dunyoda yo'q. Bizniki qora, uniki ham bir boshqacha rang edi. Shu qoraga o'xshash rang Shu bir-biriga kirdi-yu, bir hali tovusda bo'ladigan rang bor-ku. Haligi odam haligi nima aytib olmaydi, mana qarang deb. Shunaqa bir bayroq bo'ldi. Hatto bizni Alloh akbar bilan kutib oldi, chimirganiga hatto. Shu kufri bir markazi ekan. ko'rishdi-ku, ko'rishgandagi men aytdimki, Xattob dedim, bu bayroqni birlashganini bilasanmi nima bo'lgan dedi. Nima bo'lgan dedi. Men unga endi qasam aytib beraman shuni. ta'birini aytib beraman. Nima bo'ladi dedi. Attim biz bilan sizlarning jabhani bitta bo'ladi dedi. Desam inshaalloh dedi. Kim biz shu mujohidlarni ko'rgan kirdik. Yaradorlari bor ekan, shularni ko'rgan kirdik. Shunaqangi bir markaz bo'libdi, kufrli markaziki, hamma narsa kompyuter bilan. Ishinglar ham kompyuter bilan ochiladi. Televizorlar ham emas, kompyuter bilan. Yaradorlar yotibdi. Kirib turib, "Kayfa halukum, kayfa sahada?" Muhammad bilan salomlashdimi? Hali beyda Abu Hafsa degani bor-ku ularning semiz. Men arablarni mazofasidagi. Abu Hafsa dedi, o'shada karavotda yotibdi. Ye, kayfa hal? Sen nima bo'ldi? desam yarador bo'ldim dedi. Atur sen kechagi Afg'onistonda edik-ku. Desa, yarador bo'ldim muhimi keyin ularni hammasini ko'rib chiqdimu ziyorat qilib qurollarni berdik ularga bittadan. Keyin akin kartani ochib, ikkovimiz hatto bilan o'tiribmizki shu Moskvani urishlikni rejalashtiryapmiz. Qanaqa qilib Moskvani uramiz? Rossiya emas, Moskvani Moskva kartada bir 5 tangalik tanga bo'lardi-ku bizda. Shu tangaga o'xshab qopti. Shu Rossiya davlati ekan. Hatto aytaman shu Rossiyani bir biqinda urmaymizmi deyman. U bunda uraman dedi. Tatariston, Boshqirdiston hamma o'bibdi bo'libdi mujohidlar. Faqat kartada shu Rossiya qopti shu 5 tangalik bir Moskva. Shu eski gubernatormi nimasi bu qaragan gubernator? Shu qopti nimaga? Keyin akin hali joyda nima bo'ldi-yu? urishlikni maslahatni pishirgandekki uyg'onib ketib qoldimki ozon aytib yubordi. shuni tushni bir qismini aytib berdim. Hatto dedim bir tush ko'rganman dedim. Tushimda dedim birlashimiz dedim. Inshaalloh nashtami dedi. Bil qarib inshaalloh birlashamiz dedi. Biz ham dedi e, anaqamiz yaqin dedi. Yaqinda bir joyda uchrashamiz birga dedi. Shu tushimni aytib berdim, ko'p xursand bo'ldi. Beda ahvoldan so'radi, mujohidlarni so'radi. Nima gaplar dedi? Aytdim, biz mujohidlar ko'pchilik bormoqchi ega dedim. bizdan ham bormoqchi, bu yerdagi birodarlardan ham bormoqchi, yo'l yo'q desam, o'shadan turib bir ish qilsan ham bo'ladi dedi. Shu nimani yengillashtirishsan bo'ldi dedi. Bizga kelayotgan yukka bosimni yengillashtir. Inshaalloh dedim, qarorimiz qotdi inshaalloh dedi. Inshaalloh sizlarni yolg'iz qoldirmaymiz dedi. Keyin pul yuborganiga aytdi, nimaga pul yubording dedi. Hatto o'zimni vojibotimni ado qildim dedi. Ilgari ham yuborib turardi. Keyin aytdimki, yo'q, xotirjam o'ylabdiki, ki holatimiz bo'lsa kerak. Aytdim, yo'q, xotirjam bugun inshaalloh o'zimizni oyog'imizga turib olganmiz dedim. Chunki o'sha bir vaqt esimda bor, Bakuga borganimda 50 ming dollar biz qarzdor olib qolgandik. Harakat shu qarzdor olib qolgan. Hattobga bordimki, shu qarzni uzishga yordamlashgin desam, u 100 ming dollar qarzdor olib qolgan ekan. Meniki senikidan ko'proq dedi. Keyin akin men aytdimki, shayx bormi deyshadi? <laughs> shayx bor edi o'shada. Keyin akin O'sha hovlisi bor ekan. 70 ming dollarga olishgan ekan Ozarbayjonda. Shuni o'zini anaqasiga aytdiki, sotgin shuni bergan pulini Bozorga borsa 40 ming dollargami xaridor chiqibdi. 30 ming dollar zarariga. Hatto aytadiki, sotgin shuni bergin shu birodarlarimiz qiynalib qolmasin dedi. Ya'ni oramizda muhabbat shunaqangi bir qavidim aytdim, yo'q, 30 ming dollarga men ziyoniga sotishga rozi emasman deb, keyin alhamda uzilib ketdim qarzlar ham. Men aytganimki, birodarimiz ko'p bizga muhabbati bor. Ko'p muhabbati bor. va bolalardan mujohid bolalardan ko'p xursand edi. Mujohid bolalar dedi, o'zbek bolalar dedi, oqladi nimani dedi, ishonchi oqladi dedi. Va o'sha Abu Valid boshqasini so'radik, muhimi ko'p ruhiyalari oliy edi. Va bizda nima xizmat desam, faqat hammamizdan duo so'radi birodarimiz, duo qiling haqqimizga. Faqat shuncha yordamingni kerak xolos bizga dedi. Xulosa aloqamiz bor, irtibotimiz bor doimiy telefon bilan. Alloh taolo birodarlarimiz o'z asrasini o'ziga omonat topshirganmiz, sobit qadam qilsin. Chunki e, bugun ummatda rijollari ko'p kam birodarlar, ko'p emas. Ummatda erkaklari, rijollari juda ham oz, ko'p emas. Ummat ko'p, saf to'ldirgan ummat ko'p. Lekin ko'plari mol va qo'y singani suv ishlikka tayyor bo'lib turgan xolos ular. Lekin ummatning ichida shunaqangi bir bahodirlari, shijoatlilari kamroq. Shuning uchun u birodarlarimizni, qo'mondon Jumaboyev boshqa birodarlarimizni Alloh nomiga topshiramizki, chunki biz o'tgan suhbatimizda bittasida aytgandik, birodarimiz Abu Xoris bizga aytganda, e, ummat zalil bo'lib, xor bo'lib turib, zaif bo'lib turgan vaqtda shahidlikni talab qilishi joiz emas degan. Nimaga desam, sizlar bilan bizning shahidligimiz ummatga bir izzat bag'ishlasin. Bir ummat boshini ko'tara olasin. Kufr bir zalil bo'lsin, undan keyin bir shahidlikni orzu qilsa yarashadi degan. Men shu gapni eshitguncha men o'zim shaxsan ba'zan siqilib ketsam shu xizmatdan tezroq shu shahid bo'lib ketib qutulib qolsam derdim. Lekin bu noto'g'ri talab ekan bu. Chunki hozirgi oyatda ham hadisda ham aytib o'tdikki, shahid qaytishlikni xohlar ekan dunyoga. Biz dunyodan to'yib tezroq o'lib qutulib qo'ya qolaylik deyishligimiz durust emas ekan, shar'an joiz emas ekan. Shuning uchun birodarlarimiz Alloh taolo o'zi asrasin, sobit qadam qilsin va bizlarni ham o'shalarga loyiq hamsaflardan qilsin. Chunki islom ummatini bugun eng oxirgi umidlardan bittasi shu Checheniston bo'lib qolgan, birodarlar. Alloh u birodarlarimizni o'zi asrasinki, agar u yerda mag'lubiyat boshlansa, bizni mag'lubiyatimiz boshlanadi, birodarlar. Chunki bugun bizning izzatimiz bo'lib turibdi o'sha birodarlar. Lekin bizga ularga bera oladigan yordamimiz shunday bo'ladiki, inshaalloh biz ham O'sha Alloh buyurgandek, Rasul sollallohu alayhi vasallam buyurgandek, mustahkam shu ahdimizda turadigan bo'lsak, sodiq ixlos bilan ish qiladigan bo'lsa, inshaalloh katta inshaalloh xizmatni qilgan bo'lamiz. Allohim, o'zingning yo'lingdagi bergan qurbonliklarimizni qabul qil. ummatga shoshiling jahonda nima gap qisqa satrlarda afg'onistonning xost viloyati alisher tumanida toliblar harbiy markazga hujum qildilar muvaffaqiyatli amaliyotda 10 ta askar o'lgan 7 ta yarador bo'lgan harbiy kemp mujohidlar tomonidan mukammal ishg'ol qilinib, qurol yaroqlar g'animat olingan. Mujohidlar esa o'liklar soni bu hisobdan ancha yuqori bo'lganini ta'kidlaydi. Shuningdek, amaliyot davomida murtadlarning harbiy 90 va Hammer mashinalariga o't qo'yganlar. Qobuldagi xorijliklar turadigan Sherinov mehmonxonasiga 4 ta fidoi mujohidlar xotirjam Toyota rusumli mashinada chet elliklarga o'xshab kiyingan holda kirib bordilar. xorijliklar ovqatlanib o'tirganlarida mujohidlar pistoletlardan o'qlar uzib birin ketin ota ketganlar hukumatning aytishicha o'lganlar orasida amerika kanada va avstraliya vakillari bo'lgan o'lganlar soni 11 ta, yaradorlari esa 27 tani tashkil qilgan afg'oniston poytaxti kobulda dorul omon mintaqasida shahar saylov binosiga 6 ta fidoi mujohid hujum qildi avvaliga bir fidoi mashina bilan bino darvozasini portlatib, qolganlarga yo'l ochib berdi. Shundan so'ng qolgan 5 ta mujohid otishma qilib, birin-ketin murtad va munofiqlarni o'ldirishdi. Hujumda asosiy ko'zlangan hadaf prezidentlikka asosiy nomzod Ashraf G'ani bo'lgan. G'anining uyiga ham hujum bo'lgan. Ammo kuzatuvchilar Ashrafni uyida bo'lmagan deb aytmoqdalar. Ushbu amaliyotda 10 ga yaqin murtad va munofiqlar o'lgan. Ma'lum bo'lishicha binoda saylov tashkiloti xodimlaridan 80 kishi bo'lgan ekan afg'onistonning kunar viloyatining markazi asadobod shahrida Kabul bankdan oylik maoshini olayotgan 100 dan ortiq askarlar va hukumat mulozimlariga qarshi 3 ta fidoiy mujohidlar hujum qildilar hukumatning aytishicha 9 ta o'lgan 16 ta yarador bo'lgan bundan tashqari bankka o't qo'yilib ichidagi pullari bilan yoqib yuborilgan Badaxshon viloyatining Jurum tumanida mujohidlar hukumat markazlariga hujum qildilar. Hujum mobaynida Afg'on milliy murtad askarlaridan 7 ta askar o'ldirilib, 12 tasi yarador bo'ldi. Ushbu amaliyotda Tolib birodarlarimizdan 3 tasi shahid qilingan. Qunduz viloyatida Sharul Fasod qo'mondonlaridan biri bo'lgan munofiq general Bashirga fidoilik uyushtirildi. Hujumda Bashir bilan birga 5 ta ham tavog'i o'ldirildi. yana 12tasi yarador qilindi. Afg'onistonning G'azni viloyati, G'azni shahrida murtatlarning 90 rusumli mashinasi mujohidlar tomonidan minaga tushirildi. Mazkur amaliyotda afg'on murtatlaridan 4 tasi yo'q qilindi. Helmand viloyati Greshek tumanida 4 ta harbiy konteynerni yoqib, soqchilardan 4 tasini o'ldirib ketishdi. Afg'oniston Host viloyatining Host shahrida nazorat punktiga fidoi o'z mashinasida kelib, post oldida portlatdi. Natijada 7 murtad o'ldirilib, 16 tasi yarador holga keltirildi. Yamanning Hazramaut viloyatida Abyan mujohidlari hukumatning harbiy qarorgohiga hujum qildilar. Ushbu hujumda 25 ta Yaman murtadlari o'ldirilgan. Shuningdek, qarorgohdagi og'ir va yengil qurollardan tashqari harbiy anjomlar ham g'animat olingan. Suriya Damashqda havoga ko'tarilgan Suriyaga tegishli kiruvchi tayyorani Turkiya hukumat qo'shinlari o'zlarining F-16 tayyorasi yordamida urib tushirishdi. Turkiya tarafining aytishicha, Suriya uchog'i havodan Turkiya chegarasini kesib o'tgan emish. Agar shu kabi holat yana takrorlansa, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bunga qarshi jiddiy chora ko'ramiz deb aytdi. Ukrainadagi vaziyatni baholagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Qrim Muxtor Respublikasi Rossiyaga o'tgani bilan Rossiyani tabrikladi. aqsh prezidenti brak obama esa karzayning bu tabrigiga o'z e'tirozini bildirdi ukrainaning qrim muxtor respublikasini rossiya o'zlashtirishi ketidan yevropadagi bir qator mashhur davlatlar rossiya bilan turli sohadagi kelishuvlarni bekor qilmoqda aqsh prezidenti brak obama bu ketishda rossiya yolg'izlanib qoladi deb ta'kidladi Qrimdagi 193 93 da harbiy qismlar Rossiya nazoratiga o'tganini Rus qo'shin shtab bosh komandoni general Valeriy Gerasimov aytib o'tdi. Shu kuni harbiy qismlaridan Ukraina bayroqlari tushirilib, o'rniga Rossiya bayroqlari ko'tarildi. Rossiya tomoni, hatto Ukraina askarlari ham o'ziga o'tishiga, o'tmasa Qrimni bo'shatib qo'yishlari taklifini bildirdi. Ukraina hamon Qrimni noqonuniy o'zlashtirildi, deya aytmoqda. Virginia shtatida yer osti koni ko'milib qolishi oqibatida 30 ta konchilar oyliklarini ololmay o'lib ketishdi. Allohu akbar. Misr uzoq muddat davom etgan Ikhwanul Muslimin vakillari va Misr qurolli kuchlari to'qnashuvlarida qo'lga tushgan musulmon birodarligi harakatining 529 nafari ustidan mahkama sudi ish boshladi. Bugungi juma dasturimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan yana kelasi dasturimizda iymonlashgunimizcha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli dindoshlar. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة ما زال الدنيا لا يملك غير حجارة يهبطها كبابيل تخرج بالرعب جدارا